Laisvoji banga. Patikima informacija, komentarai, muzika. Naktigonė su Rolandu Paulausku. Labas vakaras visiems, kurie mane dabar girdite. Radio stotis Laisvoji banga pradeda projektą, kuris pavadintas Naktigonė su – ir po šito su yra keturios pavardės. Tai yra keturi žmonės, kurie pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį kuriant naktigonės laužą. O šį vakarą naktigonės laužą užkuriu aš, Rolandas Paulauskas. Ir apie tai, kaip mes kalbėsime, kodėl kalbėsime ir šiek tiek apie taisyklės. Galima skambinti mums į eterį 02 telefono numeris 5233312. Jį galima rasti taip pat laisvosios bangos tinkl tinklalapyje. Taip pat galima rašyti komentarus į tinklalapį naktinį laisvosios bangos. Čia jau aš matau yra nemažai komentarų, mes paskui prie jų prieisim būtinai. Šiaip laida tęsiasi šiandieną maždaug iki 11 vakaro. 11 mes tikimės užgesinti naktigonių laužą, na nebent jau būtų labai daug pašnekovų ir kažkokie ypatingi, ypatingos temos ir norai. Dabar, kaip apskritai viskas vyks? Šiandieną vienos temos nebus, aš tiesiog išskleisiu keletą temų, duosiu tokius užsikabinimus, kad jūs suprastumėte maždaug apie ką aš kalbėsiu, nes kiti – naktygonės laužo kuriantojai, kurie bus antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį, jie turės savo temų ratą, o aš apibrėšiu savo temas ir paskui mes pasirinksim kažkurią, kurią jau kitą pirmadienį nagrinėsim labai nuodugniai. Paskui, kaip sakiau, vėliau aptarsim būtinai visą tai, ką jūs jau parašėt Laisvosios bangos tinklelapyje ir jeigu bus naujų atsakymų, atsakysiu į klausimus. Tai štai dabar šiek tiek duodu tokią ekspoze temų, apie kurias norėtume šnekėti. Na, visada bus temų, kurias atneša gyvenimas. Per savaitę kažkas atsitinka tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje. Mes aptarsim ir šitai. Ir štai, sakykime, toks įvykis, kuris, nu, mano supratimu, vienas iš svarbiausių tarptautinių įvykių savaitgalį atsitikęs. Tai yra Izraelio smūgis Sirijai. Sirijos konfliktas, kuris tęsiasi jau du, e, dviejatą metų, jis yra tokioj, na, aklygatvėje galima sakyti, nei viena pusė, nei kita pusė negali nei laimėti, nei pralaimėti. Ir štai šitas suduotas smūgis iš esmės keičia situaciją. Ir e, jeigu jūs žinote, tai Sirija pasakė taip, kad jeigu dar toks smūgis pasikartos, tai reikš karo paskelbimą ir Sirija suduoda smūgį atgal – jau be įspėjimo Izraeliui. O tiesiog, jeigu kam įdomus tie klausimai, galėtume pasišnekėti, ką, kaip jūs įsivaizduojat, ką tai reiškia. Kodėl, sakykime, Izraelis atrodo visai nenaudinga, jam įsikišo į šitą konfliktą tokiu būdu. Bet čia tik taip, taip sakant, pradžiai. Dabar, sakykime, kitas toks dalykas. Jau iš tokių kasdieninių temų, kurias visi mes svarstom. Sakykime, turim šiandieną pasirinkti visi ar likti privačiose pensijų fonduose, ar ne. Kiekvienas iš mūsų, kuriam pensija aktuali, turės tai padaryti. Ir štai čia ir prasideda mano, mano pokalbių laukas. Atrodo, lyg ir viskas pasakyta apie pensijų fondus, bet aš drįščiau, drįščiau teikti, kad toli gražu ne, ir štai pabandysiu jūs užkabinti kur aš matau problemą. Šiaip jau sumanimas yra, na, geras. Būtų smagu tikėtis išėjusi pensiją gauti dar priedą. Bet štai kaip žmogus, kuris, na jau ne vienus metus, jau dešimtmečius, galima sakyti, užsiminėja investicijomis įvairiausio pobūdžio. Aš keliu savo klausimą, o kur tie pinigai bus dedami, kurios pensijų fondai valdo. Šiandien jie valdo netoli 5 milijardų viso litų. Ir e, ne visi Lietuvo žmonės kelia savo klausimą, kurgi tie pinigai bus ir lauks tos jų pensijos. Ir štai žiūrėkit, mes žinom, kad yra tas vadinamas konservatyvus investavimo būdas. Yra rizikingas investavimo būdas ir investavimas į akcijas, taip sako pensijų fondų laikytojai. Bet dabar žiūrėkit, jeigu mes investuojam konservatyviai investuojame į įvairių valstybių vertybinius popierius, tai jeigu valstybė yra patikima, tokia, pavyzdžiui, kaip Vokietija, tai jinai išleidžia vertybinius popierius, už kurios moka, na, 1 procentą, na, 2 procentus. Labai retai kada daugiau. Jeigu mes pirksim vertybinius popierių valstybių tokios, kurios moka daugiau, tai jos yra tokios kaip Graikija, kaip Ispanija, kaip Italija – kurios yra labai rizikingoj padėty, ir mes žinom, kas jau atsitiko su Graikija, kada buvo nurašytos jos skolos. O per metus laiko nuo mūsų sukauptų pinigų pensijų, pensijų fonduose vieną procentą pasiima pats pensijų fondas, toliau vyksta infliaciniai procesai, tai dabar mes konservatyviai investuodami uždirbam, tarkim, 2-3 procentus, bet 1 procentą atiduodam pensijų fondui, nu ir kažkur kartais 1, kartais 2, kartais 3, o kartais ir daugiau prarandam infliacijos būdu. Tai aš nelabai matau čia patikimos investicijos. Ir va čia aš jau kreipiuosi į, į visus, kurie dabar mane klauso ir norėtų pasišnekėti. Kur aš darau loginę klaidą? Galimas daiktas, kad aš klystu – Kur aš klystu, jeigu aš klystu, sakydamas, kad šita investicija, na, man atrodo abejotina. Dabar, jeigu mes investuosim į rizikingus instrumentus, tai kas tai yra tie instrumentai? Auksas šiandieną smuko. Ir smuko taip, kad e, galima įtart, kad tai buvo padaryta specialiai, nes auksas e, per keletą valandų nukrito 10 procentų. Tai yra jau senai nebūtas dalykas. Nekilnojamas turtas pinga. Vėl, jeigu jūs manot, kad aš esu neteisus, pasakykit man, kur aš esu neteisus, kur yra mano loginė klaida, jeigu tokia jūs matot. Ir trečias dalykas – investavimas į akcijas. Na, žiūrėkit, kokia atrodė puikiai investicija į Facebooką arba į Apple akcijas. Bet tie, kurie tai padarė, tas investicijas jie pralaimėjo ir stipriai. E, šitų akcijų kaina krito dešimtis procentų. Tai, nu, iš kitos pusės šiandien aš žinau, aš puikiai žinau, kad e, fondų biržose akcijų kainos pasiekė maksimales reikšmes. Tiek Europos, tiek Jungtinių valstijų fondų biržose šiandieną bendra kapitalizacija yra tiesiog maksimali, nebūti rekordai. Bet aš žinau ir kitą dalyką – kad bedarbystė tose šalyse auga, kad e, didelės dalies pagrindinių įmonių balansai ir, ir šiaip jau jų pelningumas mažėja, apyvartos krenta ir man šiek tiek kelia bejonių va tas prieštaravimas. Iš vienos pusės ekonomika nerodo jokio atsigavimo žymių, o akcijų kainos kyla. Bet aš sakau, šiandieną aš apie tai nesiruošiu ilgai kalbėti. Aš tik vat, išdėstau jum vienos iš temų savo matymą. Ir e, dabar paleisiu muzikėlę pirmą. Ir laukiu jūsų skambučių, jeigu kas norėtų jau pasisakyti, o jeigu ne, aš apie, apie kitą temą šiek tiek pašnekėsiu. Einam. Unikalus radio projektas. Interaktyvi tiesioginė vakaro pokalbių laida Naktigonė su Nijole Oželyte, Rolandu Paulausku, Prancišku Mišliužu, Genovaitė Petroninė, 21 val. nuo pirmadienio iki ketvirtadienio, kas kart su kitu pašnekovu. Samprotavimai, pamastymai ir klausimai tiesioginėme eteryje. Nemiegokite, kai prabunda tvirtesnės mintys ir brandesni jausmai. Nemiegokite kartu su laisvaja banga. Naktigonė su Rolandu Paulausku. Dar sėki labas vakaras visiems, kurie mane girdit, ypatingai tiems, kurie prisijungia tik dabar. Mes pradedam naują laisvosios bangos projektą. Šiandieną kūrename laužą su Rolandu Paulausku ir aš apžvelgiu maždaug tas temas, kurias aš liesiu. Šiandieną nėra vienos temos, tiesiog tokia duosiu panoramą įvairiausių temų, apie kurias būtų galima artimiausių metų pasišnekėti nuodugniai. Jau vieną aš tokią paminėjau, tai yra privačių pensijų fondų reikalai, turint omeny, kad pakalbėkime, kurgi investuojame tos pinigus ir kokia garantija tų investicijų. Čia, mano supratimu, yra pats svarbiausias klausimas. Dabar kitas toks dalykas, kuris jaudina visą Lietuvą, arba bent jau tuos, kurie domisi visuomeniniais reikalais, tai yra mūsų lito atsisakymas. Kada mes kalbam apie euro įvedimą, dažniausiai mes kalbame apie tai, ar pabrangs prekės po to, ar nepabrangs, pabrangs Mes kalbame apie tai, kad nereikės keisti važiuojant į kitą šalį, sakykime, kur jau yra euras, kad turistai sutaupy šiek tiek pinigų, kad sutaupy šiek tiek verslininkai, kurie daro biznį su užsieniu. Visa tai yra taip, visa tai yra taip. Bet mano supratimu, tai yra labai smulkios problemos, kalbant apie savo valiutos atsisakymą. Ir štai aš tiesiog noriu jums parodyt tą problematiką, apie kurią iš tikrųjų, mano supratimu, reiktų kalbėti. Tai yra tampriausiai siejasi su pinigų emisijos reikalais. Juk žiūrėkit, kas atsitinka. Mes, kad gautume tą patį litą, mes pirmiausia turime turėti kažkokią tai tą vadinamą rezervinę valiutą. Tai yra svaras sterlingas, euras, šveicarijos frankas, doleris arba Japonijos jena. Tai yra vadinamos rezervinės valiutos ir tik gavę, ir tik gavę va šitą rezervinę valiutą, mes galime mituoti savo litą. O kad uždirbti tą rezervinę valiutą, tai mes turim parduoti arba kažką pas save tokio, sakykime, žemę, ten nekilnojimą turtą, e, kažkokius fabrikus, arba parduoti savo darbo jėgą ir tada, gavę valiutą, ją keičiame į litus. O tie, kurie tą rezervinę valiutą emituoja, jiem viso šito nereikia. Ir dabar jūs man pasakykit, tai kaip mes galim gyventi palyginamai su jais, jeigu jie spausdina pinigus be jokio apribojimo, o mes dėl jų turime dirbti. Ir vėl aš klausiu, jeigu matote kažkur čia loginę klaidą, tai pasakykit. Nu, tai labai įdomu pasišnekėti su tai žmonėmis, kurie, kurie mano, kad aš esu neteisus šitoj vietoj. Aš puikiai suprantu, kad nėra taip lengva, sakykime, nei mum kas leis e, tapti rezervinės valiutos emitentais, bet iš principo turėjimas savos valiutos – reikia žiūrėti į valstybės reikalus ne per tai pabrankstin ar nepabranks įvedus eurą, o ką duoda pats valiutos turėjimas. Tai aš sakau tokį pavyzdį. Štai, sakykime, mums reikia dabar pastatyti suskistintų dujų terminalą, ar ne? Mums reikia ilgų pinigų. Sakykime, gali valstybė e, tą terminalą statyti, skolindamasi pinigus ir tegu tai bus atsipirkimas, nežinau, ten 30-40 metų. Yra du variantai. Ką mes dabar darysim? Mes dabar tiesiog skolinsimėse finansų rinkose pasaulio, mokėsim kažkokius procentus, bet yra kitas variantas ką padarytų, pavyzdžiui, tie, kurie gali emituoti savo valiutą. Jie gali pas, centrinis bankas gali paskolinti šitam reikalui pinigus, emituoti specialiai šitam reikalui ir e, nereikės mokėti palūkanų. Ir aš puikiai suprantu, kurie dabar pasipiktina tuo, ką aš pasakiau, aš puikiai suprantu, kokie čia yra pribojimai. Aš puikiai suprantu, kad mūsų centriniam bankui yra neleidžiama tai daryti. Kad yra visam pasaulyje sukurta sistema, kuri neleidžia šitą daryti. Bet, bet, savos valiutos turėjimas ateityje, jisai leis va tokius dalykus daryti, nes šiandieną visame pasaulyje yra svarstoma, kaip išeiti iš šito susikloščiusios situacijos, kada tik keleta yra rezervinių valiutų, o visi kiti yra priklausomi nuo jau šitų valiutų. Ir pavyzdžiui, tokiu keliu eina Vengrija, tokiu keliu eina Argentina, e, tokiu keliu bando eiti, nors labai sunkiai Rusija. Rusijos dūmai šiandien yra įstatymas e, apie savo centrinio banko priklausomybės pakeitimą, kad didesnį įtaką turėtų vyriausybė. Kitaip sakant, žmonės jau šitą supranta pasaulyje, kad yra labai nelygios sąlygos. Ir savos valiutos turėjimas tai yra turtas, kurį galima panaudoti stambiems ekonominiams projektams orientuotiems toli į ateitį. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, devalvuojant arba revalvuojant valiutą, galima taip pat įtakoti savo ekonomiką E jau čia valstybės viduje, o jeigu tu jos neturi, tu neturi pačio pagrindinio instrumento. Ir dėl to, kad aš girdžiu mūsų įvairiausius ir politikus, ir ekonomistus kalbant apie euro įvedimo pliusus ir minusus, aš niekada negirdžiu, kad jie kalbėtų šitame kontekste. O mano supratimu, čia yra svarbiausias kontekstas, nes jūs, vėlgi, jūs man atsakykit, kaip galima įtakot ekonomikos procesus, neturint savo muitų, neturint savos valiutos, neturint savo komercinio banko ir apskritai reiškia, kada centrinis bankas bus tik tais Briuselio banko filialas. Kaip galima įtakot valstybinius ekonominius procesus? Vat štai kada nors mes apie tai pašnekėsim detaliai, dabar aš tik parodau tokią kaip ir ekspoze problemos, apie kurią būtų verta kalbėti. O dabar einam vėl prie muzikos. Steppenwolf. Vakaro pokalbių laida Naktigonė su Nijolė Oželytė, Rolandu Paulausku, Prancišku Mišliužu, Genovaitė Petroninė. 21 val. nuo pirmadienio iki ketvirtadienio, kas kart su kitu pašnekovu. Samprotavimai, pamastymai ir klausimai tiesioginėme eteryje. Nemiegokite, kai prabunda tvirtesnės mintys ir brandesni jausmai. Nemiegokite kartu su laisvaja banga. Taip, dar sėki labas vakaras, tęsime naktygonę. Studijos telefonas 85 2 333 212, jeigu kas norėtų paskambinti. Turim porą pranešimų, žinučių teisingiau. Vienas žmogus rašo, tai ką siūlote likti sodroje? Na, aš kol kas nieko nesiūlau, aš tiesiog iškeliu klausimą. Ir kartu pabandykim pa, tiesiog pasamprotaut ar, ar tikrai šitie pensijų fondai mums garantuoja, kad po ten 20-30 metų mūsų pinigai grįž su pliusu. Aš iškėliau problematiką, nes man yra tiesiog neaišku. Aš irgi norėčiau, kad e, šitokia sistema veiktų. Ir jinai iš tikrųjų veikia keletą dešimtmečių, kada ekonomika buvo auganti, kada viskas augo. Bet dabar yra visiškai kita situacija. Šiandieną pasaulis stovė tokioj sankryžai, kur nežinia apskritai, kur viskas pasisuks. Ir dėl to aš ir keliu klausimą, o kur investuoti? Kur investuoti tuos pinigus, kad jie neprapultų? O sodro sistema yra grįsta vadinama kartu solidarumo principu ir e, kiek žmonės uždirba, kiek ta karta gali mokėti, tiek ir išmokės pensininkams. Tarp kitko dažnai yra sakoma, kad sodra gali bankrutuoti. Ne, sodra bankrutuoti negali, tiesiog pensija sumažės ateityje, jeigu jau nebus kitų galimybių. E, dabar kitas, kitas žmogus rašo, kad su pensijų fondais viskas aišku jam. A, jis sako, kad išeitis likti sodro ir dirbti pensijoje iki mirties. Tai be abejo, tai yra viena iš išeičių, bet mes čia nebūkim kategoriški, mes tiesiog pabandykim suformuluoti problemas realiai. Bet aš e, jau reklamuodamas pačią šitą vakarinę laidą po pietų, sakiau, kad laikykimės tam tikros metodologijos, nes mes dažniausiai darom kokias klaidas šiaip. Visi ir aš tame tarpe. Mes į pasaulį žiūrim per e, prizmę wishful thinking arba per tai, kaip mums norėtųsi, kad būtų. Yra labai daug reiškinių, kur mums norėtųsi, kad būtų taip, bet mes nesvarstom, ar taip gali būti. Ir dėl to mano uždavinys šito, prie šito naktigonių laužo, ganant idėjas, svarstyti reikalus ne taip, kaip mums norėtųsi, kad būtų, bet pabandyti įsiaiškit, o kaip realiai gali būti. Ir dar yra tokie du dalykai. Dažniausiai mes mastome fragmentiškai irgi visi, mes neaprėpėme viso vaizdo. Vienas daugiau, kitas mažiau aprėpė, bet visko neaprėpėme niekas. Dėl to ir verta vat, susiburti draugę, susėst pirmadienį kaip kokiam štabe, ir pasvarstyt. O tarp kitko jau kažkas ir skambino. Neverskim lauk žmogaus. Taip, labas vakaras. Alio? Nesigirdi man nieko. A, alio? Nesigirdi. Čia mes, matot, pirmą laidą pradedam, tai bus visokių nesklandumų, atleiskit mums šį vakarą. Dar Ar yra gal dar? Žmogus yra prie telefono? Perskambykit dar sėki, mes tiesiog pasimetėm technikoje. kuri labai siejasi su e, euro įvedimu. Tai yra žemės pardavimas užsieniečiams. E, vienas iš naktygonės vedėjų – Pranciškus Šliužas, aš manau, jis apie tai kalbės daugiau, o aš tiesiog paminėsiu porą tokių problemėlių, kurios irgi yra neužkabinamos, kada šnekam apie žemės pardavimą. Štai aš keliu klausimą. Ar žemės reikalai yra žemdirbių reikalai, ar mūsų visų kaip tautos reikalai? Štai vienas klausimas. Atsakymai gali būti įvairūs. Tiem, kuriems tauta yra svarbi, atsakys vienaip, kuriem nesvarbi, atsakys kitaip. Bet klausimas taip turėtų būti keliamas. Tai nėra tik žemdirbių reikalai. Jeigu mes kalbam apie, apie valstybę ir apie tautą. Toliau, ar žemė, ta, kurią mes šiandien turim, jeigu tie, kas turi, tai yra mūsų, ar vis tik ir tų, kurie gyvens po mūsų? O čia labai svarbus klausimas. Jeigu yra žemė tik mūsų ir mes su ją galim daryti, ką norim, Tai yra vienoks atsakymas ir vienoks gyvenimo būdas, vienoks mąstymas. Ir visai kitaip mes atsakysim į klausimą, jeigu mes manysim, kad toj žemėj turi šeimininkauti ir mūsų anūkai, proanūkiai ir taip toliau. Štai reikėtų į šitą klausimą atsakyti. Atsakę į šitą, mes lengviau atsakysim į klausimą, verta ją parduoti ar neverta parduoti užsieniečiams. Ir vėlgi čia atsakymai bus skirtingi ir nėra vienos teisingos nuomonės. Tiesiog kaip čia pasakyt, kokių yra daugiau, vat šiandien šitame laike, ši, mūsų visuomeniai, kokių yra daugiau žmonių, taip turėtų ir spręstis reikalai. O pasakyt, kas yra vienareikšmiškai teisinga, vargu ar įmanoma, nes čia priklauso nuo požiūrių. Tik vat klausimas, kokių tų požiūrių yra daugiau Lietuvoje. Ir man tiesiog intuicija daugiau ne, nežinojimas, bet intuicija sako, kad vis tik daugiau yra tų, kurie manytų, kad ta žemė yra ir mūsų vaikų, ir anūkų. Ir aš manau, kad jeigu ref, įvyktų referendumas dėl žemės pardavimo, ir jeigu būtų pakankamai išaiškinta, dauguma žmonių pasisakytų, kad tą žemę nereikia parduoti. To labiau, kad aš paminėsiu dar vieną dalyką. Dar vieną dalyką paminėsiu, kalbant apie žemės pardavimą, ir tas labai siejasi su euro įvedimu. Kaip sakiau, šiandieną tiek euras, tiek doleris, ypatingai jena, Balandžio ketvirtą dieną e, Japonijos centrinis bankas iš viso padarė beprecedentinį pareiškimą, pasakydamas, kad emituos praktiškai jenas iš viso be, be jokių limitų. Jis peržengė visas ribas įmanomas. Taigi štai šiandieną pinigai yra praktiškai emituojami iš oro, nu, kiek tik reikia. Europos centrinio banko e, prezidentas pasakė, kad išpirks tiek vyriausybių vertybinių popierių, kiek reikės. Tai kitaip sakant, mes šiandieną parduodame savo žemę už visiškai niekuo nepadengtus popieriukus. Aš suprantu, kad atskiram žmogui, kuris gaus tuos popieriukus, daž, man dabar kas nors pasakys, oi, duokit man tik tų popieriukų, aš jau žinosiu, ką su jais daryti. Ir be abejo, jis teisus bus. Be abejo, jis bus teisus. Bet vėlgi, jeigu mes kalbam šiek tiek plačiau, jeigu mes kalbam nefragmentiškai, nemastom atskiro žmogaus tik tais naudos kategorijomis, tai tada mes kaip visuomenė šiandien atsisakysim teisių į savo žemę už šiuo metu be jokių apribojimų emituojamus tokius, nu, praktiškai tai yra popieriai. Popieriai arba dažniausiai tai yra tik tais kompiuterėje nuliukai. A, yra skambutis, taip? Na, bandom, gal dabar pavyks susisiekti. Bet aš negirdžiu pašnekovo. Kuris? Taip? Alio? Labas vakaras. Iš Klaipėdos, taip, kaip jūsų vardas? Irena tą pasakyt pirmoje eilėje. Klausaus, Rolandą žinau, patinka jo mintis visą laiką. Bet e, yra va, kur bėda visos Lietuvos ir čia mums kai ką pakeisti bus labai sunku. Pirmoji eilėje mes turime labai prastus įstatymų leidėjus. Na, bet tuos įstatymų leidėjus mes patys renkam, ponė Irena. Nu, tai kas iš to, nu, kad renkam, nu, tai kad renkam, nu, tai tokie ir esam nesubrendę piliečiai. Tai vat aš ir, aš ir norėčiau, kad mūsų šitie pirmadienio pasisėdėjimai duotų kažkokią naudą ta prasme, kad mes bent galėtume, eidami į kitus rinkimus, žinot, ko pareikalauti iš savo būsimų deputatų. Ar jūs, ar... Žino, kai kuri dalis žino. A, bet... kai tai- kuri, tai kai kuri dalis, kai kuri. Tai va, bet tie būsimieji deputantai, mūsų seimūnai, jie yra ant tiek patys neišsilavinę, ant tiek godus ir korumpuoti, kad jiems visai vienodai rodo, čia kam tie, ko tiem žmonėlėm reikia. Nu, bet matot. Bet jie rūpinasi savim, o ne. Ir dabar apie žemę. Žemė, tai ką jau, pažiūrėkit, kiek jinai yra išparduota, jau jinai stovi kažkieno rankose, tik tai laukia. Aš ir... žinau, aš žinau, taip, aš žinau. Tai va, tas pats ir su tom pensijom. O čia praeitą, kai buvo šitas vajus, kai perbėgo žmonės iš, iš sodros į ten į tos privačius fondus, taigi to pati tas pats aš irgi daugam sakiau, nekvailiokit, sustokit, niekas neklausė, paskui polės gal Nu, matot, smagu galvot, kad e, senatviai tu prisidursi kažkokią rimtesnę sumą, juk tai gražu. Bet tai buvo aišku ir arklį labai atsiprašau už įsireiškimą. Nu, nesakykit, nesakykit, toli gražu, ne, ir čia yra... Kodėl? Aš dėl ko sakau? Dėl to sakau, kad perbėgo didžioji dalis Ne jaunų žmonių, kuriem reikėtų kaupti pensiją nuo 25 nu, metų. Taip, taip, taip. O bėgiojo jau 50, sulaukė netoli ir virš 50. Matot, žmogus. Kur visiškai nėra jau tikslo, nereikalo bėgioti. Žmogus nori tikėti, kad yra stebuklų pasaulyje, sutikit. Yra malonu galvot, kad kalėdų senelis yra realus dalykas ir kad jis gali atnešti mums Va, va, taip, kad dabar... O jūs, va, o jūs pati, jūs pati už žemės pardavimą ar prieš, pavyzdžiui, būtumėt referendume? Oi, galbūt kažkokiam būtų, jeigu visi galvotų, kad ta žemė reikalinga mums dar daug tūkstantmečių į priekį, tai suprantat, kad būtų tinkami įstatymai, tai gal nebūtų baisu ir su to pardavimu, bet dabar jau viskas yra suruošta negaliu įsivaizduot tai o visiškai uždrausti būtų lyg ir nelogiška bet dar kartą sakau viskas nuo įstatymų leidėjų lygiai kaip pas mus vaistais esam už užgriozdinti dabar vargsta andriukaitis su reforma medicinoj švietimo reformos neturime nu dabar gal gal birutis ką nors pajudins kultūroj va pamatiniai dalykai trys o o lekia visai skrenda į kitur taip kad žiūri, galvoji, nu, matai, bet padaryti nelabai ką gali. Nu, matot, niekas kitas tikrai už mus nepadarys. Aš tą žinau, bet... Va, kito, kaip, kito nėra mechanizmo, tokios taisyklės. Bet kaip įpūsti visiems žmonėms į galvą, kad jie tą suvoktų? Nu, sudėtinga, aš supratau, kad sudėtinga. Tai sudėtinga. Tai va, tiek norėjau pasakyti. Gerai. Tai labai ačiū. Dėkui. Dėkui jums už skambutį. Taip. Taip, tęsia mūsų naktigonę. Dabar norėčiau paliesti dar tokią temą, kurią reikės paskui matyt panagrinėti ilgiau, gal net artimiausio arba būsimą pirmadienį, arba, arba dar kitą pirmadienį, tai yra skalūnų dujų reikalas. Ir vėl tas pats, na kaip norėtųsi tikėti, kad Lietuva gali tapti naujų Kataro ar Gazpromo. Vėlgi tas pats. Nusmagu būtų, kad tai būtų realu. Bet dabar žiūrėkit. Vėlgi, aš skaitau, na, visus turbūt straipsnius, kiek pasirodo lietuviškoje žiniasklaidoje apie skalūnų dujas. Aš skaitau komentarus po tais straipsniais. Ir aš ką matau? Žmonės kalba apie galimą gamtos taršą ir taip toliau. Vieni kitus vadina Gazprom arba Chevrono agentais, bet aš labai retai, o gal ir niekada neskaičiau, pavyzdžiui, tokio dalyko – kuris mano supratimu yra pats svarbiausias, turint omenys kalūnų dujas. Pats grėžinys šitas, skirtas vat, išgauts kalūnų dujas, jo tarnavimo laikas yra maždaug metai laiko tik tai. Tik metai. Ir po to reikia gręžti jau kitą gręžinį. Ir dėl to visi tie, kurie įsivaizduoja, kad tai bus ten pora, trejet ar dešimt grėžinių ir to viskas užsibaigs – jie iš esmės klysta, tų grėžinių bus labai daug. O prie kiekvieno grėžinio reikia privesti kelius, nes kas tai yra skalūnų grėžinys? Jam reikia daug vandens, jam reikia daug smėlio, chemikalų, visą tą reikia atvežti ir tai yra ne litrai ir ne kilogramai. Tai yra dideli kiekiai ir vandens, ir smėlio, reikalingi didžiuliai sunkvežimiai ir turi būti privažiavimai, prie kiekvieno tokio grežinio privažiavimas. O kaip sakiau, tas grėžinys maždaug tarnauja apie metus laiko. Gal aš leisiu savo šiek tiek pasakyti, tie, kurie žino, nesupykit, bet e, daugelis Lietuvoje turbūt nelabai įsivaizduoja, kas yra tos kalūnų dujos. Ir aš irgi nesu kažkoks nei joks specialistas, nedaug dievė, 15 kartų negeodesininkas. geodesininkas. Bet čia nieko sudėtingo nėra, kaip kai nori, tai surandi. Skalūno dujos tai yra tiesiog dujų burbuliukai, kurie slypi skalūnų olienoj. Ir tą olieną reikia sutrupinti, kad atsipalaiduotų tie burbuliukai nedideli, tada jie sus, sueina į didesnį burbulą ir jau tą burbulą ištraukiam. Vat ir viskas, dėl to tas grėžinys ilgai negali tarnauti. Ir dabar išvaizduokit, kas atsitinka. Jeigu tų grėžinių yra daug, jeigu prie kiekvieno grėžinių reikia privest kelius, vadinasi, jau paviršius neišvengiamai nukentės ir nukentės ne, ne ten, ne vieno, dviejų grėžinių e, plote, o net nežinau kiek, gal šimtais. Pavyzdžiui, yra sakoma, kad jungtinėse valstijose, kad palaikyti tą patį išgaunamų dujų kiekį, koks yra dabar, reikia maždaug 7 tūkstančius grėžinių daryti kasmet, kad tą patį kiekį tik palaikyti. Aš čia sakau, nenoriu dabar gilintis į tą temą. Mes jeigu skirsim laidą, tai tada jau detaliau šnekėsim. Dabar aš tik atkreipiu dėmesį tai, ko aš pasigendu mūsų žiniasklaidoj, kada yra rašoma apie skalūnų dujas. Tai dar sėki sakau. Tie grėžiniai tarnauja trumpai. Jeigu tos tradicinių dujų gavybos metodas, tai grėžinys tarnauja kartais dešimtmečius, tai čia kaip rašo, nuo visur, kiek aš tik skaičiau, visi ir vieningai rašo, kad tai yra maždaug metai, daugiau, mažiau, bet apie metus. Tai dabar dėliokim, dabar dėliokim. Vadinasi, palyginus su tuo standartiniu dujų išgavimo būdu, kur tu radai dujas, vamzdinų kišai, taip suprimityvintai, ir jis dešimtmečiais per, dujos eina per tą vamzdį. Čiagi mes turim daug grėžinių daryti – Mes turim su, ten su, supilti smėlio, vandens, mes tą vandenį užteršiam chemikalais, paskui mes visą tą išgaunam į, į, į paviršių, dalį to vandens, mes jį turim kažkaip utilizuoti. Tai dabar, nu, vėlgi jūs man pasakykit, ar aš darau loginę klaidą, sakydamas, kad šitas dujų išgavimo būdas yra nepaprastai brangus. Aš vėlgi negaliu pasakyti, kiek jis yra brangesnis už natūralų. Vat jeigu kas žinot, duokit nuorodas, pasakykit tiksliau. Sakykime, suskaitęs, kad Gazpromo išgaunamų dujų kubas e, maždaug savikaina yra 20 dolerių, o štai skalūnų dujų yra 10 ir daugiau kartų brangesnis. Tai vėlgi aš klausiu, pats savęs aš klausiu, man irgi norėtųsi, kad Lietuva turėtų tų dujų. Bet, nu, aš žinau va tokius dalykus, Ir pasakykit, kur yra loginė klaida, jeigu tokie yra? Aš matau, kad šitas dujų išgavimas bus labai brangus, tai kokiu būdu mes tikimės gauti tų dujų pigiau? Štai yra tie klausimai, kuriuos aš nerandu atsakymų. Ir aš nematau, kad kas nors apie tai kalbėtų. Matau, yra telefonas. Duokim pasisakyti žmogui. Labą dieną. Labą dieną, vakaras jau. Skambina iš Vilniaus Justina. Vilniaus Justina, tai... Aš tuo klausimu, tuo pačiu skalūnų klausimu, apie, čia, apie kurį jūs ką tik kalbėjot. Taip. Ir? Tai pats populiariausias klausimas po Venskienės pasigimo Justinė. Sakot? Pats, palaukit, patildysiu radiją truputėlį. Patildykit. Labai jau dingot kažkur. Avu. Taip, alio, girdit? Taip, girdim, girdim. E, tai vat norėjau paklausti, čia turbūt visi žino, kad e, Lietuva turi gėlo vandens atsargas, o va Čevrono ateimas neišvengiamai sunaikintų mūsų šalies strateginius, strateginius išteklius, tai yra neuž, neužterštų vandenį. Ar gali tai būti susijęs su tuo, kad vat, svarbiausias išteklius ateityje bus ne nafta, o vanduo, nes jau pasauliu kaip ir vyksta karai dėl vandens. Taip, mes žinom šitas aktyviai argumentas. privatizuojamas. Taip. Ar tai gali būti, kaip sakyti, dirbtinis gėlo vandens pasiūlos mažinimas? Vat kaip jūsų vat, nuomonė į vat, šitą vat, nu, versiją? Na, pirmiausia, tai aš nemanau, kad kas galėtų garantuoti, kad yra šimtaprocentinė rizika, kad nebus užteršti tie mūsų vandenys, ar ne? Tai jie ja, tikrai bus užtiršti. Nu, jūs bet, sakot, bet... kad tikrai, aš, aš sakykim, taip atsargiau sakau, kad e, sunku būtų garantuoti turbūt. Kita vertus, mes puikiai žinom, kad šiandieną vanduo darosi brangesnis už pačią naftą, ar ne? Taip, taip, taip, vat apie ką ir kalba, tai būtent. Bet aš vėlgi sakau, šia, š, nėra šio vakaro tema vien skalūnų dujos. Taip, taip, taip, taip. Bet jeigu Tiesiog tai... Tiesiog norėjosi iš šitą klausimą galbūt platesnio požiūrio, nes čia kiek, kiek sakau, ne, ne ekonominė prasme, o kažkiek kiek stebiu šitą visą skalūnų klausimą, tai labiau panašu, kad tai yra politinis, geopolitiniai Yra ir tas, bet yra ir ekonominis. Aš neveltui bandau pasakyti, kad na, mano logika sako, kad šitas gavimo būdas kalūnų, o toks, jis yra labai brangus. Ir dėl to tikėtis stebuklų, kad mes gausim pigiai dujas, aš nelabai suprantu kokiu būdu, nes, sakau, dar sėki, labai brangus šitas būdas yra ir labai brangus, ir net ką mes gausim, tai ten yra 2,16 procentų. Tai, ten iš... tai čia jau vėl, nu, tą dar mes galim susidėrėti, sakykime. Taip, Gali taip. Seimas priimti kitokius įstatymus, mes galim net visą 100 procentų galbūt pasimti patys tą darydami, taip, bet iš taip. principo, ar kas nors, sakykime, iš tų, kurie dabar mus klauso, bandytų įtikinti ir mane, ir visus, kurie, e, kurie abejoja šito, šito reikalų skalūnų dujų, kad tai yra, na, kad bus pigesnės tos dujos, kad yra galimybė jas pigesnės išgauti. Nes aš sakau, kada susipažįsti su gavybos būdu, matai, kad jis yra nu nepaprastai sudėtingas, imlus. Ir plus dar yra, reikia įvertinti visą gamtos auginę pusę, kaštus, kurios pareikalaus, ar ne? O kodėl yra jungtinėse valstijose tos dujos tokios pigios? Aš turiu daug informacijos apie tai, bet kada skirsim visą laidą skalūnų dujų temai, vat apie tai pakalbėsim plačiau. Gerai, gerai, dėkui, Rolandai. Prašau, laukiam kitų Ačiū. skambučių. Leiskime muziką. 2333 212 Vilniuje. Naktigonė su Rolandu Paulausku. Taip, tęsim naktigonę, paskaitom, ką žmonės rašo. Tai kas čia? Reikalinga nauja nacionalinė tautos atginimo idėja, kuri paliestų visus šias problemas, kaip tada tai padarė Sąjūdis. Ką jis tuo metu darė, manau, te reikia tik pakartot. Oi, nesutiksiu, nesutiksiu. Tada buvo praktiškai viena idėja, kurią vedė visus mus. Tai buvo nepriklausomybės idėja. O kai tik mes tą nepriklausomybę gavome, kai pradėjom jau paskui svarstyti, ką su ją daryti – Nuomonės iškart išsiskyrė ir dėjos po šiai dienai taip ir yra išsiskyrusios, jų gal dar padaugėjo. Aš paskui vat, apžvelgsiu tokią temą, tą vienybės temą. A, skambutis yra, na gerai, neleiskim žmonių laukti. Taip, klausom jūsų. Labas vakaras, ačiū La... už suteiktą galimybę pakalbėti. Prašau, kas jūs to vardą pasakykit, iš kur, kad būtų įdomiau? Evaldas iš Varinos. Iš Varinos, o gerai, Varina. Taip, tai Aha, pasakysiu gal tokią temą, klausimą ateičiai. Šiandien Taip. ir neatsakysim iki galo ir iš tokių trijų dalių. Taip, užsirašysim. Taip, pirma dalis, trumpai pristatysim Lietuvos Respublikos konstituciją. <laughs> Kaip Pirmasis straipsnis sako mums, kad Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika. Taip, antrasis straipsnis sako. Lietuvos valstybė kuria tauta, Tai bet ir jūs visą konstituciją skaitysit mums? Ne, tai labai svarbu. <laughs> Taip. Suverenitetas priklauso tautai. Taip. Aš, Taip. aš kaip tik šitą sakinį ir, ir parašiau. Taip. Aš esu vienas iš konstitucijos autorių, tarp kitko. Taip, vat, bus labai smagu išgirsti jūsų pastebėjimus ir, ir, ir, ir įžvalgas. Taip, trečiasis straipsnis čia paskutinis. Niekas negali varžyti ar riboti tautos suvereniteto savintis visai tautai priklausančių suverenių galių. Taip, ir kokį išvadą jūs darote iš to? Palaukit, tuoj prieisim. Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką. Šitą sakinį suformulavo mano draugas, tuometinis aukščiausios tarybos deputatas. Nu, jūs žinosite, kaip mums elgtis pagal šiandienos esamą situaciją. Ką mes turime šiandien? Ar Lietuva pati gali išleisti savo įstatymus? Ne. Briuselio nurodymai. Taip. Ar turime uh, savo pinigą? Ne. Negalime emituoti. Negalim. Nu, negalim tai. Mokesčių neturim savo nustatymų. Nu, iš Briuselio gaunam visus nurodymus. Jūs tiesiog kartojat tą, ką mes paskutiniam Žalgerio pokalbėje šnekėjome. Greičiausiai nežinau, bet tai visą tai aš matau kaip konstitucijos pažeidimą. Pavyzdžiui, dabar paskutinis metamas vaikų teisės įstatymas, juvenalinė justicija. O, tai aš apie tai toj kalbėsiu. Taip, asmens, tai yra asmens laisvės atimimas. Vaikas atimamas nuo tėvų prieš tų vaiko valią kažkokio tai neaiškaus tipo nuomonę, kad tas vaikas yra nuskriaustas. Tai yra konstitucijoje numatyta asmens laisvė, tai yra konstitucijos visi punktai, kuriuos jūs kalbėjote ir apie skalūnų dės, juk skalūnų dės nafta viskas priklauso valstybei. Tai o kaip jūs manot, kodėl taip vyksta? Kaip, kodėl taip vyksta su mumis? Tai čia va antra dalis, kokia šiandien yra padėtis, ar ne, pagal tą konstitucijos, pagal tuos tris straipsnius, bet ir jų daugiau, kurie yra pažeidžiami. Eh. Taigi, aš sakau, kad mes konstitucijos kaip tokios neturim. Mes esame priklausomi nuo Bruselio, vadinasi, pirmas straipsnis turi būti pakeistas, nežinau, į kažką, kad Lietuvos valstybė yra priklausoma nuo... Tai jūs tiesiog kartojate tai, ką aš pasakiau šio penktadienio Respublikos laikraštį yra straipsnis. Gali būti. Čia tai jūs tiesiog cituojat mano žodžius. Aš ir klausiau šito. Kada tai, žmonės seka šiandieną nepriklausoma Lietuva, kokį turinį jie deda? Ne, tai mano kitas klausimas yra, kaip mes pagal konstituciją, kaip piliečiai Lietuvos, aš nežinau, ar dar esu Lietuvos pilietis pagal mhm. šiandienos padėtį, kaip aš galiu pasielgti. Vat sako, tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis, bet kam, kas, nu, žodžiu ir taip toliau. Tai kokia ta teisė? Kaip šiandien aš kaip pilietis galiu pasielgti? Ar paimti šakį ir eiti į tą Seimą, ar nu, kaip man pasielgti pagal konstituciją teisiškai, legaliai? Pirmiausia rinkimai, pirmiausia rinkimai. Rinkimai. Tai yra pats paprasčiausias legalus būdas. Per rinkimus reikia žiūrėti, už ką jūs balsuojat. Turbūt jūs sutiksit, yra didžiulė problema čia ne tik Lietuvo žmonių. Žmonės labai retai partijų programas suvokia kaip savo kažkokių interesų atstovavimą. Mhm. Jie dažniausiai balsuoja už žmonės, kurie jiem patinka ir tiek. Jūs turbūt girdit, man tas patinka, anam šitas patinka. Padarykite eksperimentą, aš esu ne vieną kartą daręs. Paklausi kokio nors žmogaus, kas jam patinka iš Seimo narių. Jis išvardins 3-4 pavardės ir paaiškės, kad tie žmonės visiškai dažnai skirtingai supranta reikalus. O jam patinka visi keturi. Prantat, kaip yra? čia, taip, čia yra didžiulė problema. Mes apie tai padarysim atskirą pokalbį. Čia yra, čia yra, kaip aš vadinu, prigimtinė demokratijos įda. Nes e, demokratija toli gražu toli gražu neįsprendžia tų problemų, kurias jinai turėtų spręsti arba mums norėtųsi, kad spręs. Teisingai, bet vis tiek aš norėčiau kaip pilietis žinot, kokią teisę ir kaip aš galiu pasipriešinti, nu, nesvarbu, už ką aš balsuoju, ar e, konservatoriai, ar sodemai, mhm. bet kas, kas bebūtų valdžioje, jie visi pažeidinėja konstituciją. Tai kaip aš galiu pasielgti? Nesvarbu, už ką aš balsuoju, bet vis tiek konstitucija yra pažeidžiama ir visi... Be abejo, jūs turbūt suprantat, kad aš jums neatsakysiu šitą klausimą ir neliepsiu jum eiti mišką. Tai, Tai gerai, aš norėčiau, kad, <laughs> nežinau, tauta ar piliečiai, kas nors Aš, aš įsivaizduoju tik vieną dalyką. Vat kad ir šitų pokalbių pagalba, mes turim, mes turim formuoti kažkokį tai būrį žmonių Lietuvoje, kažkokią kritinę masę, kuri vienodai suprastų reikalus. Ir tada jau galima daryti spaudimą ir deputatam, ir Seimo nariam. Nu, nėra kito būdo, o kaip kitaip? Nu, tai va, tas tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, nes dabar iš tikrųjų konstitucinė santvarka yra pažeista, teritorijos vientisumas bus pažeistas. Bet matys, iš kitos pusės, iš kitos pusės, pagal tą pačią konstituciją, e, mūsų Seimas turi tautos įgaliojimus. Ir jeigu mes jį išrinkom, jis turi mūsų visų įgaliojimus ir jis gali už mus spręsti. Suprantat, kaip yra? Tada aš ir sakau. Straipsnis tada įdomiai skamba, valstybė kuria tauta, suverenitetas priklauso. Taip, Taip, bet ten yra ir kitos straipsnis. Ten yra straipsnis apie Seimą ir apie jo įgaliojimus. Ir yra pasakyta, kad tauta savo, savo teises įgyvendina per rinkimus ir atstovus Seimo, Seimo e, narius. Tokia yra, tokia, yra, tokia yra žaidimo logika. Aha, suprantu, tai gal Vis... kvaila iš, išvada sakyti, kad priešintis per Seimą ir... Nu, į Seimo raštus siūsti ir panašiai. Be abejo, be abejo. O kaip kitaip? Ir ne, kol ka, visi, kiti, visi, kiti būdai, visi kiti būdai veda į, nu, į tokius labai jau drastiškus dalykus, suprantat. Kažin ar mums to reikia šiandien? Supratau. Ačiū. Prašau, dėkui mūsų skambutį. Taip, dabar, at jau žmogus skambinės palėtė, aš dar irgi pratęsiu jo mintį juvenalinį justiciją. Juvenalinį justiciją aš vadinu visą seriją įstatymų skirtų vaikų teisių apsaugai, arba paskui bus balsavimas, ar palikti vaiką vieną iki 12 metų negalima, ar iki 14. Visą tai aš vadinu juvenalinį justiciją, tai yra speciali teisė paaugliams skirta arba vaikams. Ir vėl, Kada šiandieną vyksta Lietuvoje diskusija šito klausimu, pažiūrėkite, apie ką mes šnekam dažniausiai. Mes imam vėl fragmentą, kažkokio to fragmentinio mąstymo pavyzdys. Imam kažkokios šeimos problemą, vieną ar kitą, ir nagrinėjom ją atskirtai, nekeldami es, esmingesnių mano supratimų klausimų. O kokie tie klausimai turėtų iškilti? Juk žiūrėkit, kas vyksta, kada mes šnekam apie visą šitas naujovės vaikų teisų apsaugoj. Tūkstančius metų Tūkstančius metų, kiek egzistuoja žmonija, vaikas iki tam tikro amžiaus įvairiose kultūrose įvairiai veikė teisiniai erdvėj per tėvus. Tai buvo tūkstančiais metų ir tai buvo visur ir visada. E, vaikas buvo iki tam tikro amžiaus teisės objektas, o ne subjektas. Dabargi, va tai, kas vyksta, vakarų civilizacijoje. Ir čia yra tik vakarų civilizacijoje. Visam kitam pasauliu viskas kaip buvo, taip ir yra. Vakarų civilizacija yra verčiama aukštinkojom. Tūkstančiais metų egzistavosi tvarka. Štai apie ką reikia šnekėti. Ir tada aš keliu klausimą. O mums, kaip visuomeniai, reikia šito? Nekalbėkime apie atskirą šiandieną šeimas ir apie atskirus vaikus. Iškelkim bendresnį klausimą. Ar reikia mums šiandieną kaip tautai Vat šito keitimo ir statymo nuo, gal, nuo, taip, nuo kojo ant galvos, tai, kas tūkstančius metų egzistavo. Galimas daiktas, kad mūsų visuomenė šiandien yra antiek pasikeitusi, kad jei visą to reikia, na, tada nieko nepadarysi. Tada tie, kurie mano kitaip, na, jie turi tiesiog susitaikyti su daugumo sprendimu. Bet aš labai abejoju, ar, ar tai daugumai to reikia. Nes žiūrėkit, koks čia vyksta mechanizmas. Aš esu ne vieną kartą pavyzdį davęs, daug kas jį turbūt yra girdėjęs, bet jis tiesiog labai taikliai atspindi padėtį. Yra eksperimentai su varle. Jeigu varlė įmeti į karštą vandenį, jinai iššoka ir išlieka gyva. Bet jeigu tu varlę įdedi į šaltą vandenį ir išlieto tą vandenį kaitinį, jinai taip ir išverda. Tai vat visa tai, kas vyksta su mumis, ir ne tik juvenalinės justicijos kontekste, bet ir daugelio kitų reiškinių kontekste, vat mes esam panašus į tas varlės, kadangi viskas vyksta iš lėto, kažkur tą vaiką atėmė, manęs nepalėtė, gal ir teisingai atėmė, mums yra iškeliama į pirmą planą visada drastiški atvejai, kokie nors asocialūs, asocialūs asmenys, girtuokliai, tėvai ten ir panašiai, ir panašiai, yra sužadinami mūsų jausmai, o mes dėja, bet pasaulį visada pirmiausia vertinam per jausmus, o protas tik paskui įsijungia ir tai ne pas visus. Ir štai mūsų jausmas sako, argi galima tokiam tėvui palikti vaiką, atimt, priimt šitos įstatymus ir taip toliau. Bet jeigu mes tik tai sakau, Išeikim iš šitos emocijos, pabandykim blaiviau pasižiūrėti. Pasižiūrėkim į visumą. Ir tada vėl keliu klausimą, ar reikia mūsų visuomeniai tūkstančius metų galiojusios tvarkos keitimo, iš esmės keitimo. Iš esmės. Ir dabar toliau eikim, kokie dar klausimai yra neliečiami. Bet jo apie tai reikėtų kalbėti. Jeigu asocialių šeimų atveju ir prie tarybų valdžios, ir pas mus nepriklausomybės laikotarpiu visada veikia įstatymai, kurie leido paimti vaikus iš asocialių šeimų. Visada buvo tie įstatymai. Bet tai, kas yra siūloma dabar, tai vėl yra iš esmės keičiama, vėlgi tūkstančius metų buvusios nuostatos yra keičiamas. Šiandieną valstybė, o teisingiau net ne valstybė, o jos įkurtos tos vaikų teisų apsaugos įvairiausios organizacijos, jos įgauna juridinę galę ir teisę kištis į kiekvienos iš mūsų šeimos gyvenimą, stebėti ją. Tai vėl aš keliu klausimą, ar reikia mums šito? Jeigu reikia, na, nieko aš negaliu jau padaryti, jeigu jau daugumai mūsų šito reikia. Bet vėlgi, Žiūrėkit, kas dabar šitos įstatymus priima? Vat kaip žmogus iš Varėnos skambinė, Sevaldė sako, kalbant apie Seimą. Ką mes rinkom į Seimą? Tai viena kita partija, kuri maksimum gavo 20 procentų balsų. Ir štai žmonės, kurie gauna 20 procentų balsų, ar ten 10 procentų balsų, ar 6-7, jie susirinkę Seime sprendžia, mūsų visų reikalus ir ne tai, kad sprendžia, bet keičia mūsų gyvensenos pačius pamatinius dalykus. Pačius pamatinius. Dėl to sakau, ne, nesuklyskim žiūrėdami atskirų šeimų, kur dažnai yra parodomas specialiai tokios jau, kur jau aiškus sprendimas. O juk šitos naujovės, ir jos iškart nepasimatys, bet jos jau puikiai matosi Skandinavijoje, jos matosi Prancūzijoje, Ten yra atimta, e, jau nežinau, dešimtis tūkstančių vaikų, gal net ir šimtai tūkstančių vaikų. Ir dažnai tie vaikai yra atimami toli gražu ne iš asocialių šeimų. Ir vėl kitas klausimas kyla, o kodėl visa tai yra darom? Juk turbūt, na, nu ne šiaip savo kažkas iš ryto atsikėlęs nutarė pakeisti visą gyvensenos tvarką žmonijos. Kad turbūt kažkas tai yra finansuojama. Tie, kurie finansuoja, matyt, kelia kažkokius tikslus. Ir aišku, galima svarstyti, kad koks tai galėtų būti tikslas. Bet žiūrėkit, aš iš kitos pusės prieisiu. Jūs turbūt sutiksit, kad jeigu įsigalios vat, visas paketas šitų naujų įstatymų susijusių su vaikų teisėmis, ir jeigu dar pridėsit tai, kad bus negalima tvarka žmonijos, kad turbūt kažkas tai yra finansuojama. Tie, kurie finansuoja, matyt, kelia kažkokius tikslus. Ir aišku, galima svarstyt, kad koks tai galėtų būti tikslas. Bet žiūrėkit, aš iš kitos pusės prieisiu. Jūs turbūt sutiksit, kad jeigu įsigalios vat, visas paketas šitų naujų įstatymų susijusių su vaikų teisėmis, Ir jeigu dar pridėsi tai, kad bus negalima palikti vaiko vieno ten iki 12 metų ar iki 14 nedaug dėvi, visą šitą nepaprastai apsunkins vaikų auginimą. Ir nežinau, ar kas nors irgi sakysit, kad aš esu nelogiškas, teikdamas, kad visi šitie įstatymai neskatins auginti ir gimdyti daugiau vaikų. Ir vėl tada aš keliu klausimą. Jeigu nes, tie įstatymai neskatina auginti vaikų, ir gimdyti. Tai ar tai mums šito reikia? Jeigu vėl jūs manot, kad aš esu kažkur neteisus, tu nu sakykit, kur tada yra ta loginė klaida? Nes mano supratimu, tai mes esame apimti kažkokio tai šyšo, mes tiesiog na, keičiam viską iš pagrindų, tiesiog ir nesuprasdami, kuo visa tai baigsis nebandydami pasižiūrėti į priekį keletą žingsnių, į ką tai atves. O norai vėl yra geri, vėl tas wishful thinking. Mes susikūrėm savo tam tikrą idealą ir, ir kūrėm įstatymus, manydami, kad jie ir veiks to idealioje erdvėje, bet gyveni, įstatymai tai veikia normalių paprastų žmonių erdvėje. Ir, jie, ir visa tai būna tik taip, kaip gali būti, o ne taip, kaip mes norim. Na ir dar pridėsiu prie šito, čia Aš labai norėčiau apie tai padaryti atskirą laidą, sakau, paskui galėsim visą skirt, kai daugiau turėsim klausytojų, nes šiandien yra pirmas vakaras, dar mažai kas žino, kad yra tokia galimybė. Dėl to aš nenoriu šaudyti visų šovinių, dėl to aš tik taip tokį duodu ekspoze, apskritai apie ką mes norėsim kalbėti. Bet dar turėkime omeny, kalbant apie tos vaikų teisio įstatymus, naujovės visas šitam reikale, kad mūsų visuomenė nėra labai turtinga. Reikia turėti omeny, kad yra didžiulis skirtumas, kur e, ateis tie visokie sargybiniai vaikų, pasiūs į namus ir vertins, kaip ten vaikas apsirengęs, ar jis pavalgydintas, ar taip toliau ir panašiai. Yra didžiulis skirtumas, ką gali sauliaisti tie patys norvegai, kurie turi dujas ir naftą. Beje, kol jie tų dujų naftos neturėjo, jie ne, ne ką geriau už mus gyveno, ten vargo vakarinė buvo. O dabar jau jie, turėdami va šitos resursus, gali sauliai žymiai daugiau, bet ar tinka mum visą tai, kas jiems galbūt tinka? Ir tai aš abejoju, ar jiems tai tinka. Bet jeigu kalbėsim grinai apie ekonominę pusę, yra didžiulis skirtumas, tai irgi reikia vertinti, kie, į ką visą tai išvirs. Ir aš kokius dar girdžiu dalykus. Atskaitydamas komentarus po kažkurio iš straipsnių skirtų šitai juvenalinį justicijai, aš skaitau tokius komentarus. Ką gali duoti tie neturtingi žmonės savo vaikams? Geriau tegu atiduoda tiems, kurie turi gerus namus, turi daug pinigų, tai ar jūs įsivaizduojate, ką mes tada pavirsim apskritai? Aiškiai, tai jeigu žmogus ne, neturi pakankamai pinigų, jeigu jis turi tik du kambarius, aiškiai, tai atimsim iš jo vaikus tam, kuris turi keturis, atiduokim. Tai dabar atrodo, dabar atrodo, kad tai aš kalbu kažkokios tokius vėjus. Bet aš dar sėkiai sakau, prisiminkit tą istoriją su varle. Viskas vyksta iš lėto, iš lėto, iš lėto ir paskui, kai jau viskas bus per vėlu, kai jau bus tie visi dalykai akivaizdus visiems. Leiskime muziką. Jo projektas – interaktyvi tiesioginė vakaro pokalbių laida Naktigonė su Nijole Oželyte, Rolandu Paulausku, Prancišku Mišliužu, Genovaitė Petroninė. 21 valandą nuo pirmadienio iki ketvirtadienio, kas kart su kitu pašnekovu. Samprotavimai, pamastymai ir klausimai tiesioginėme eteryje. Nemiegokite, kai prabunda tvirtesnės mintys ir brandesni jausmai. Nemiegokite kartu su laisvaja banga. Studijos telefonas 2333 212 Vilniuje. Taip, toliau kūrenam naktigonės laužus. Primenu, kad galima rašyti laisvosios bangos tinkleraštį ir e, aš jau Čia matau daug yra parašytų dalykų, mes dabar visą tai pabandysim apžvelgti. O šiaip kaip aš įsivaizduoju, gal ne visi žinot, jūs galite tiesiog klausyti e, Laisvosios bangos radiją internetu, netgi skaitydami visai kitą, ką jūs tik norite, ten kamputėje pasileidę, tai netrukdys jums dar kažką daryti. Nebūtina klausyti tik tais radiją tiesiogiai, jeigu kas kartais nežinotų. O dabar pereikim šiek tiek e, per to žmonės, kurie jau kažką mums parašė. Jeigu kas yra prie kompiuterio, net galit pasižiūrėti, kad visko skaityti nereikėtų, gal bus įdomiau. Štai ponas X rašo, prašau pakalbėti apie Rusiją, kokias grėsmės įkelia Lietuvą, ar jūs tikrai norite, kad Lietuva nebūtų NATO ir taip toliau. Dabar matau, kad Egis, Egis Mail turbūt, ar Egis Mail, nežinau kaip reikėtų tart, vadinsiu Egis tiesiog – kaip ir atsako jau ponui X, manau, kad Rusija pirmoji eilėje rūpinasi savo laisvės atkūrimu, tu, tu, tu, tu, tu. čia labai daug reikėtų skaityti, kas norės pats pasiskaitys. Čia tarp pono X ir Egio jau vyksta diskusija, matau. Štai, o ką aš apie Rusiją pats galėčiau pasakyti? Be abejo, apie Rusiją reikės diskutuoti ir daug. E, darysim atskirus pokalbius, čia kalbos nėra. A, skambutis. Na gerai, neverskim žmogaus laukt, paskui grįšim prie, prie temos. Labas vakaras. Labas vakaras. La... E, Vidas iš Panevežio. Vidas iš Panevežio, tvarkoju. Taip. Tai dabar klausiau jūsų ir palėtė temą apie vaikus, ar ne, apie tuos įstatymus. Taip. Na ir iš tikrųjų pritariu jums, tai visiškas absurdas ir m, aš manau, kad tai iš tikrųjų mažins e, gimstamumą ir ta prasme ir vėlgi bedarbystė, ar ne? Nes e, auklės samdyti neapsimokės. Ir... Be, be, o čia jūs žinokit, uh mhm. -huh. žiūrėkite, iš kitos pusės sukurs darbo vietų, nes reikės tų vadinamų babysitterių. Ah. <laughs> Suprantate, mm, vienas, jo, jo, vienas, jo, vienas, vėlgi, iš, vėlgi. vienas iš motyvų gali būti beje ir šitas, kodėl yra taip stumiami tie dalykai, nes yra sukūrimos papildomos darbo vietos paslaugų sferai. Nu jo, iš tikrųjų taip. Bet, bet sakau, vat, čia... Manis... Bet jūs sutinkat, kad gimstamumą tai mažins, ar ne? Tikrai mažins. Tikrai ir, nesi, mažins. ir nesileidžiant į samprotavimus, ar tie, kurie visą tą stumę nori šito, ar nenori, ar tai yra samoninga veikla, ar ne, bet rezultatas bus toks, kad gimstamumas mažės, ar ne taip? Taip, manyčiau, kad tikrai taip. Ir dar vienas dalykas, kažkaip tai mes augom ir užaugom, ar ne? ne? Nu, bet nebuvo tokių vat, dalykų. Kodėl, vat, kuo toliau, to vat, daugiau visokiausių vat, tokių m, mm, tikrai nesąmoningų dalykų. Nu, man irgi atrodo, man irgi atrodo, kad, bet matyti, yra mūsų visuomeniai žmonių, kuriems tas atrodo logiška. Jeigu... Na. Jūs, jūs savo aplinkoj tokių turit? Mm, žmonių kokių? Nu, o tokių, kurie pritartų va šitiem visiems įstatymam, tom naujojom. Nu, žinokit, ne. Nepažįstu tikrai. Tai iš kur jie tada atsiranda? Kas tada yra tie... E, nu, mes žinom vieno kito pavardės, bet negi jie tik tais keli tėra. Tai vis tiek yra. Nesakykit, komentaruose aš dažnai skaitau teiginius, kur žmonės, bet matot, jie kaip. Jie vėlgi išgrebė atskiro vaiko problemą, dažnai tikrai skriaudžiamo, Vat, vat būtent. Ir tas fragmentinis mąstymas, jiem užstoja visą vaizdą ir jie per tą vaiką nemato to, į ką išvirs bendras tas reikalas. Sutinkat su manim? Vat tikrai sutinku šimtų procentų. Tai tokių žmonių yra, bet at, aš dėl to ir šneku, kad mes bandykim brautis va, per tą per tą fragmentinį mąstymą, per, per tą tokį žiūrėjimą į pasaulį, per tą, kad norėtume, kad būtų stebuklų. Žiūrėkim realiai. Taip, vat būtent. Tai va, tikrai, tikrai sutinku su jumis ir, ir apskritai įdomi laida, va, klausausi. Tvarkoj, tai tada laukiam jūsų kitą pirmadienį, mes pasirinksim kažkokią vieną temą ir tada galėsim daugiau padiskutuoti. Tvarkoj, gerą vakarą. Pas, pasakykit ir kitiems, nes matot, jeigu mūsų bus daug, tai nori, nenori turės kažkaip ir atsižvelgti mūsų mintis, ką mes čia priganysim naktygonių metu. Taip. Tęsiam, tęsiam, tęsiam e, komentarų skaitimą. Štai, a, apie Rusiją buvo šneka. Štai ką aš noriu ponui X pasakyti apie Rusiją. Dabar aš labai nesiplėsiu, bet vėlgi mano supratimu, mes gyvendami tokioj emocijoj susijusioj su, su Rusija, kuria tokia nesena istorija ir taip toliau, mes dažnai vėlgi nematom uh, akivaizdžių dalykų. O tie akivaizdų dalykai yra kokie? Rusija yra pralaimėjusioji pusė. Rusija pralaimėjo šaltąjį karą. Ir Rusija visai nėra ta, kuri buvo, sakykime, kada mes iš jos bėgome. Ir Rusijoje problemos šiandieną yra tam tikrą pasme panašios kaip ir Lietuvoje. Rusija nežino, kur eiti. Rusijoje yra du visiškai skirtingi šiandieną poliai. Vieni lygiai taip pat kaip ir Lietuvoje, matydami, kad iš ES ateina ta pati vienalinė justicija ir daugelis kitų dalykų, jie nenori šito, o kita dalis Rusijos nori tapti Europą. Ir Rusija nėra atsakius šiandieną į klausimą, kokiu keliu jinai eis. Tas klausimas šiandieną yra sprendžiamas. Ir nuo to, kaip Rusija jį atsakys, ar jinai ir toliau bandys tapti Europą, ar vis tik tai pasuks visiškai kitų kelių ir, ir nesieks tapti tą Europą. Va tada ir mes galėsim atsakyti klausimus, kaip Lietuvai elgtis toliau. Kol kas Rusija yra kryškeliai tam tikroje. Bet skau, mes prie Rusijos neišvengiamai grįšim daugelį kartų, nes tai yra mūsų kaimynas, tai yra vienas iš svarbiausių pasaulio žaidėjų ir apie ją nešnekėti mes negalėsim. Telefonas yra. Pa, pagarsinkit. Ar jinai ir toliau bandys tapti Europą, ar vis tik tai Hello. pasuks visiškai kitų kelių? Kalbėkit. Ir net jiems. Palaukit, tai ką aš... Atleiskit vėl pas mus, čia pirma laida yra nesklandus. Suprantu, suprantu. Ar girdit mane? O, dabar girdžiu. E, labas vakaras. Labas vakaras. Visiems Žanai iš Kauno ir norėjau tik tai ne, nesismulkinant pasakyti, kad labai ilgai laukiam tokios laidos. E, iš tikrųjų e, džiaugiuosi, kad atsirado tokia laida ir be abejo klausysim ir visiems draugams išsiuntinėjau irgi informaciją. Malonu. Tiesiog noriu pasveikinti. O jeigu trumpai pereinant per tas paliestas temas, šiek tiek savo nuomonę, kad jau jūs paskambinot nepaleist visiškai tai be naudos. E, žinot... E, nu, pavyzdžiui, apie tos pačius vaikų įstatymus, ką jūs galvojate apie tas naujienas? E, man atrodo, viskas yra, kaip pasakyti, kaip čia pasakyti, samokslo teorija, <laughs> jeigu jau taip įmant, dėl vaikų ir apskritai dėl žmonijos mažinimo. Čia turbūt ryšasi tas klausimas, bet čia turbūt kalbėsim plačiau kada nors. Be abejo, kalbėsim. Aš nenorėjau samoningai liesti šito, kad gali būti tas e, žmonių skaičiaus mažinimas. Žmonių yra, kurie suvokia, apie ką eina kalba ir, ir tiesiog džiaugiuosi labai, kad, kad galėsim kalbėtis. Visi. Na, tikiuosi, tikiuosi. Susiburti, aš tikiuosi, nes tikrai netikiu, kad, kad yra vien, vien tokios, nu kaip pasakyti, kvailių gaujos Lietuvoje. Yragi pakankamai protingų šviesių žmonių ir reikia vienytis. Tai... Ir man atrodo, kad nieko, nieko gražesnio nėra, kaip susiekst vakare prie laužo šiuo atveju. Ta, ta, tas laužas tai yra bangos eterio, o, o, ta, o, o mes ganom tas idėjas ir mintis. Ir nebūtinai pritarantis turi skambinti. Mes laukiam ir tų, kurie nepritarė. Bet nieko įdomiau nėra, kaip pasišnekėti ir pabandyti kažkaip per tas džiunglės knystis. Tai tik sveikinu dar. Gerai, dėkui. Ir žiūrėsim klausyti. Dėkui, dėkui, dėkui. Taip, einam dabar per komentarus toliau. Taip, vėl ponas X rašo, kodėl Rusija Today televizija apie Lietuvą atsiliepia taip, žlunganti šalis, nes neva prie sovietų buvo geriau, reikia grįžti Rusijos glėbi. Jo, nežinau, ar taip. Galbūt aš ne, nepasakysiu, kad esu nuolatinių žiūrovas Rusija Today. Taip, toliau. Čia matyt atsako jau pono X žmogus. Nu, labai toks negeras klausimas, net nenoriu skaityti šitų žodžių. Na, apie žlungantę šalį, suprantat, nu vėl pasakyti, kad Lietuva labai klestinti, tai mes turbūt ir negalėtume. Bet dar sėki kartoju, šiandieną apie Rusiją neužmirškit, kad jinai pati yra pralaimėjusi šalis. Ir aš jums tik tokį faktą pasakysiu, kuris yra, nu, čia jau neginčytinas dalykas. E, po visų pertvarkų Maskvoje sėdėjo dešimtis tūkstančių amerikiečių konsultantų, kurie Rusijai rašė įstatymus, kurie Rusijai e, rašė ir konstitucijos gabalus, kurie skyrė tuos kas, kas privatizuos, kas taps oligarchais. Buvo konkreti vieta Maskvoje, kur sėdėjo tie konsultantai. Taip kad e, mes įsivaizduojam Rusiją kaip tokį visiškai savarankišką žaidėją, jis toks dėja nėra kol kas. Ir pirmiausia, jis nėra jau vat, vėl grįžtant prie tos pinigų emisijos. Rusijos rublis gali atsirasti lygiai tokiu pačiu būdu, kaip ir Lietuvos litas. Pirmiausia, rusai turi gauti iš kažkur valiutą. Ta valiutą jie gauda pardavinėdami naftą – dujas ir panašiai, tada gauta valiuta, jos pagrindų jie emituoja rublį. Rusijos centrinis bankas tokioj pačioj padėti kaip ir Lietuvos bankas. Ir dabar žiūrėkit, koks, išėna, koks paradoksalus dalykas gaunasi. Eikia rusai e, per šitos, sakykime, 20 metų pardavė gamtos išteklių į vakarus. Nu, kažkur ten yra sakoma maždaug už pusantro trilijono dolerių. Čia netaip svarbu ta suma, aš galiu ir maišyti, iš principo. O štai tie, kurie pirko iš juos už tą valiutą, tas gamtos išteklius, jie emituoja tuos dolerius vienu mygtuko paspaudimu kompiuteryje. Štai aš jums bandau pailustruoti tą nelygiavertę padėtį ir Rusijos vakarų civilizacijos atžvilgių. O mes dažnai matome tik tai tokią vieną pusę Rusijos, aš jokių būdų nei čia teisinu, nei čia ką nors – Aš tik vėl sakau, žiūrėkim objektyviai, bandykim žiūrėti ne taip, kaip mum jausmai sako, arba kaip mum norėtųsi, kad būtų, bet taip, kaip yra iš tikrųjų. O tai vat, ką aš neku, nu, mano supratimu, tai net, tai net nenuomonė, tai yra faktai, kad Rusijos centrinis bankas negali emituoti laisvai rublių kaip ir mūsų bankas, tai yra faktas. Ir Rusijoje vyksta lygiai tokia pati diskusija. E, žmonės sako, kad reikia galbūt patiems emituotos rublius, ne, neatsižvelgiant į, į visas tas pasaulio ir tarptautinio valiutos fondo taisyklės, ypatingai vėlgi kuriant tuos ilgus pinigus. Šitas, šitas klausimas pinigų yra svarstomas daugelėje šalių ir Kinai tą svarsto. Ir neveltui šiandieną atsiskaitimai Vėlgi, tie, kurie žino, sakau, nesupykit, turėkit omeny, kad mus klauso žmonės, kurie ir nežino, bet pasaulyje šiandieną doleris dominuoja Ir ta prasme, kad jeigu jūs norit nusipirkti naftos, dujų ir daugelio kitų dalykų, jūs pirmiausia turit gauti dolerį. Ir tada tie, kurie tą dolerį emituoja, nieko neveikdami gali visada gyventi kitų sąskaitą iš esmės. Ir dėl to šiandien yra daugybė susitarimų tarp valstybių pasaulyje jau, kada yra susitarėme, kad bus atsiskaitomai vykdami apeinantas rezervinės valiutas, vadinami svopiniai susitarimai tarp centrinių bankų. Skambutis yra. Taip, labas vakaras. Labas vakaras. Antanas iš Raseinių patrukdė. Taip, malonu, Antanas iš Raseinių. Labai noriu Jums padėkoti, kad tokią laidą vedate. Aš pirmą kartą čia išgirdau. Tai, kad jinai pirmą kartą ir vyksta. Ai, šitai. Šiandien va. yra premjera, užtat pas mus ir nesklandumų daug dar, taip kad nesupykit, mes dar Net neįsivažiavom. Nėra gerai čia tai tų nesklandumų tai čia nieko viskas puiku aš telefone neturiu radijos dabar gydausi ligoninėje guliu telefone įsijungiau ir man papuolė šitą bangą jūs tai telefonės klausėt nu matot Ja, galima, galima, galima, jeigu interneto prieinat, galite internetu klausyti taip pat. Neprieinu niekur internetu, man geriausiai yra patinka, kada galima va tiesiogiai kalbėtis geriausia patinka, kada girdi žmogų, palei klausą, palei viską. Nu be abejo, be. Ne, tai internetu šnekant, klausantis, jūs irgi galit paskambinti telefonu. Ir... Taip, galima. Gerai, tai šnekėkime apie reikalus. Kas jūsų domino iš tų temų, kurias nu, mes palei? E, toks vat pagrindinis dalykas, aš jau labai senai tą galvoju, e, padėkot, kad vedat gerai, bet dar va tokį aš pasiūlymą turiu. Prašau, klausom. Tau čia labai, e, čia buvo tų laidų ir per pūką, kitur dabar štai čia jūsų šita laida. Aš norėčiau tokį pasiūlymą pasakyti, kad, kad reikėtų žmonėm, kada štai diskutuojam kokią tai ir vieną ar kitą temą, Taip. kad žmonės šitie, kurie skambina, kaip kad pasiūlytų, ką daryti, kaip spręsti problemas. Aš turiu omeny šitą ir aš žadu tokią rubriką įvesti, rimti, pavyzdžiui, atskirus fragmentus mūsų gyvenimo, nu, pavyzdžiui, sveikatos apsauga ir bandyt kartu tartis, o kaip mums norėtųsi, kad būtų, bet tik realiai, ką galima realiai padaryti, nefantazuojant. Taip, taip, realiai nefantazuojam. Nes, taip. žinot, prifantazuoti galima daug ko. Kaip su skalūno dujom galima apsidžiaugti, kad tapsim Kataru ir neskaičiuoti visiškai, kiek tas kainuos. Ai, ne, ne, ne, ne. čia... Bet aš, ta, aš tą žadu daryt. Imsim at sveikatos apsauga, pavyzdžiui, atlyginimų sistema, net nežinau, kas ten dar. Nu, daugelis dalykų galėčiau gal pasiūlyti dar vieną labai tokią temą. Na, pasiūlykit. Kaimo likimas. O, tai čia yra tema jūra, vandenynas. Nes aš nesenai bendravau su žemės ūkio ministru, buvo atvykęs į Raseinius. Taip. Teko susitikti tenais kultūros centre, susitik, susitiko Raseinių ir Kelmys rajonai ūkininkai suvažiavo, dėje turbūt tik tais ketvirtą, penktą dalį užpildė vietų, reiškia, nebuvo jų. Ir kodėl? Nebuvo labai mažai buvo. Ar jau visai nusivylę, ar, ar neįdomu jam? Nu kaip, nusivylę, neįdomu. Matot, nieko nepadarė, kad jie atvyktų šitie valdininkai, kuriem priklauso tai padaryti. Žemės skyrius, kaimų seniūnai, kaimų bendruomenių vadai reikėjo kažkiek tai organizuoti žmonės ir atvežti. Supratau. Na tai čia tokie, čia tai dar įsprendžiami klausimai, bet jūs tai keliat klausimą žymiai sudėtingesnį. Taip, ir jeigu dar galiu pasakyti, reiškia, bendravau e, ir dar biškai pasakiau vieną kitą sakinį ministrui, reiškia, ir jo palydai ten tarnautojim, jam paskiau dalyvavau dar kitoj mokykloj buvo susitikimas tenai išklausiau ir po to pas ūkininką stiprų ūkininką pieninki, pienininkystę, kur užsiima reiškia. Taip. Ten teko kambarį, reiškia, prie, sakykime, apvalaus stalo su ministru pakalbėti, aš jam uždaviau tokį klausimą labai rimtą, tiesiog pagrindinį, man atrodo, ar ministras dabar atvyko, reiškia, taip dauguma būna tokių vat atvejų kad apsilanko apžiūri kraštą tai nuvyksta į į patį gražiausią ar stiprų kaip ten pasakyt ūkį pasižiūri kaip vyksta darbai taip bet gal jūs formuluokite darbą jau klausimą arba pasiūlymą nes vis tiek laikas eina mes aš ministro paklausiau ar, ar ministras ar teko nuvykti į kaimo užkampį kur ka, į kaimo kraštą visai užkampį kur žmonės skursta reiškia ar jis matė ar jis matė kokia padėtis yra ir ministras ne ten nenuvykęs kaip sakant bet šiek tiek įsivaizduoja žino ir jisai paklausė šitaip tai sako ką daryti siūlykit ką daryt taip tai kai supratau žmonėm reikia siūlyti siūlysim Siūlyt, bandysim ką daryti bendrom jėgom spręsti taip darysim konkrečią laidą be abejo ir kaimui Ir Gerai. tada pašnekėsim detaliau. Dėkui jums skambutį. Tai va, dėkuoju jums už laidą ir stengsiuosi kada nors dalyvauti. Kitą pirmadienį klausykit vėl. Bus kiekvieną pirmadienį bus ta laida. Taip, leidžiam muziką. Taip, tęsim naktigonę. Pirmas vakaras, čia pas mus dar daug nesklandumų. Turim telefoną. Labas vakaras. Labas vakaras. Aš trumpai drutai. Trumpai durtai. Vardą pasakykit savo ir iš kur. E, Ema iš Vilniaus. Iš Vilnių. Kaip vardas? Ne, nežinau. Ema. Ema. Žinot, aš labai nuoširdžiai sveikinu už šitą racionalią laidą. Ir paklausiau jūsų, paklausiau šitų žmonių, mąstančių. Ir man kyla vienas klausimas. Ar jūs nenorit panagrinėti mūsų referendumo klausimą? Norim. Ir ar tai bus? Norim ir panagrinėsim. Aš manau, kad e, Pranciškus Šliužas tai tikrai nagrinės šitą klausimą. Nes visgi daug problemų būtų galima pajudinti. Jūs turomenį tai. skaičiaus sumažinimą, taip? Ir tai, ir dar visokių jo savykainos sumažinimą ir taip toliau. Juk daug žmonių balso tikrai galima būtų išreikšti referendumo. Be abejo, nes dabar reikia surinkti 300 tūkstančių, taip. tai yra praktiškai neįmanoma Lietuvoje padaryti. Neįmanoma tai padaryti. Žmonės skambina ir sako, mes kažką norim racionalaus. Taip. Ir kada kalbam apie pilietinės visuomenės sugdymą, pirmiausia, reikėtų pradėti nuo referendumo reikalingų parašų skaičiaus sumažinimo taip ir aš labai šituo sutinku ir labai norėčiau ir dar kartą aš jum linkiu labai didelės sėkmės problemos tikrai aktualios ir mąstančių žmonių lietuvoj aš tikiu tikrai yra dėkui jums klausykit ir kitą pirmadienį mus būtinai iki iki taip o mes tęsiam skaitimą komentarų ką čia rašo taip Norėčiau sužinoti jūsų nuomonę apie Bostono tragediją, Rokas rašo. Kas organizavo, kam naudinga, tik prašau be sąmokslo teorijų, nes jos žaidžia mano intelektą. A čia yra labai įdomus pastebėjimas, tas sąmokslo teorijas. O, o aš jums kitai pasakysiu, Rokai. O mane žaidžia, mano intelektas žaidžia įsivaizdavimas, kad sąmokslo nebūna pasaulyje. Aš jūsų tiesiog paklausiau – O ką tada veikia spets tarnybos įvairiausių šalių? Žvalgyba, kontržvalgyba. Ką jos tada veikia paties manimu, jeigu samokslo teorijos jums atrodo žaidžiančios intelektą? Na juk tiek žvalgyba ir kontražvalgyba ir įvairios kitos spets tarnybos, jos ir užsijima įvairiausių, va tokių, nu, jos galima vadinti projektais, galima vadinti samokslais, vienos tos samokslus rengia, kitos uh, E, daro, kad nebūtų realizuoti tie samokslai. Vat vienas iš tokių buvo, sakykime, kad ir Izraelio smūgis Sirijai. Juk tam, kad šitą padaryt, prieš tai reikėjo pasiruošti, nes ten buvo ne šiaip savo smūgiuota. Buvo smūgiuota labai tiksliai pasirenkiant taikinius. Vanėsi, prieš tai turi būti spec tarnybų atliktas tam tikras darbas. Tai, tai irgi yra samokslas. Ir dabar, pavyzdžiui, mano intelektas žaidžia, kada man siūlo patikėti, kad... E, Nu, pavyzdžiui, Ben Ladenas, kai buvo nužudytas ir į jūrą išmestas, kada man siūlo patikėti va šituo, mano intelektas žaidžia va tas pats siūlymas. O šiaip, kas apie Bostono tragediją šnekant, jūs tie, kurie domisi, jūs puikiai žinot, kiek yra internete šiandieną visokiausių versijų, visokiausių video, ten kokių tik norit. Tie, kurie domisi, žino, aš nenoriu šito nagrinėti. Aš kitaip kelsim, klausimą iškelčiau Rokui. O ar iš principo jūs galit patikėti, kad, sakykime, jungtinės valstijos e, galėtų šitame kontekste ne visai taip atrodyti, kaip sako oficiali versija. Jeigu jūs galite šito patikėti, tada jau galima svarstyti ir kitus variantus. Jeigu iš principo jūs negalite šito patikėti, tai tada mes su jumis niekaip negalėsim normaliai aiškintis. Tai jūs busit emociškai užblokavę savo intelektą, jūsų jausmas bus jau uždėjęs jums rėmus ir jūs net nedrysit blaiviai viską vertinti. O dabar, kad nekalbėtų šiai, sakykime, aš, pavyzdžiui, drįstu patikėti, kad gali būti ir visiškai kitaip, negu oficiali versija teigia. Ir štai pasakysiu jums keletą pavyzdžių, kurie jau yra, nu, tapę faktu. Pavyzdžiui, Čia nebūtinai apie valstijas šneka, bet šiaip jau apie tos vadinamus samokslus. Sakykime, antro pasaulinio karo metais, kada Prancūzija kapituliavo prieš Hitlerio Vokietiją, iškilo klausimas, kaip bus su prancūzų laivynu. Ir nors prancūzai sakė, kad mes plaukiam į, į Anglijos glėbį, ir kad e, nereikia mum nieko blogo daryti, mes pas vokiečius neliksim. Visgi Čerčilis davė įsakymą ir buvo susprogdinti laivai kartu su jūreiviais, kad jie nepatektų į vokiečių rankas. Ir šiandieną toj vietoj, kur tie laivai nuskendo kartu su jūreiviais, krante yra tik nedidelė lentelė, skirta prancūzų jūreivių atminimui. Ta lentelė yra, jinai reali rokai. Ir tą padarė, tą padarė anglai. Tai yra faktas. Ir vėl, kaip jūs pats dar kažin pasielgtumėte tokioj situacijoje, kada laivynas gali patekti jūsų priešo rankas ir sukelt žymiai galbūt daugiau blogio, negu tas blogis, kurį jūs esat priverstas padaryti. Aš jums pasakysiu tokį, nu, turbūt niekada neskambėsinti dalyką taip jau viešumui, bet valstybinė moralė nėra ta pati žmogiškai moraliai. Ir dažnai valstybė daro tokius dalykus, kurių žmonės tarpusavėje nedaro arba jeigu ir daro, tai yra smerktini dalykai. Nėra tas pats valstybinė moralė ir žmogaus moralė. Kitas dalykas, kalbant apie tuos dalykus. E, kas keliasdešimt metų jungtinėse valstijose yra atidaromi CŽV archyvai. Ir man teko skaityti 62 metų, kada buvo Karibų krizė, Kubos reikalai ir taip toliau. Ir atidaryti archyvai, prašom, kiekvienas galite jūs perskaityti. Ir štai aš skaitau. E, CŽV vienam iš posėdžių svarsto, sakykime, ką reikia daryti su Kuba ir Fideliu. Ir vienas iš pasiūlymų skamba toks, kad gal reikia susprogdinti lėktuvo keleivinį jungtinių valstybių ir apkaltinti Fidelį. Rokai, atsiprašau, tai ne aš sakau, tai yra parašyta. CŽV puslapyje, archyvose. Taip jie to nepadarė, bet jie svarstė šitai. Tai buvo vienas iš svarstymų. Ir, ir yra skambutis, bet aš tik, kad mintis nepabėgtų, dar trečią dalyką. Susiraškit internete operaciją Gladijo. Jums išmes įvariom kalbom informacijos. Operacija Gladijo. E, kurie yra vyresni, atsimena raudonasis brigadas, kurios siautė Italijoje ir kurios e, darė teroristinius aktus, sprogdindavo, yra žuvę keletą šimtų žmonių. Dabar paaiškėjo, kad šitie teroristiniai aktai buvo daromi specialių padalinių, kurios kontroliavo NATO šalis. Įveskite į internetą operaciją Gladio. Ir tada kalbėsim apie sąmokslo teoriją. Telefonas yra. Taip, klausom jūsų. Labas vakaras. Labas vakaras. Faustas iš Kauno. Faustas iš Kauno. Taip, klausom. Rolandai, tiesiog malonu girdėti, malonu girdėti tavo balsą. Malonu. Ar čia tas pats Faustas? Čia tas pats. Aha, nu tai mes čia nesileiskim į asmeniškimus, tik pasakysiu, kad aš kažkada buvau muzikantas ir mes su Faustu grojom. Tai čia man skambina Faustas Solo pavardė. Taip. Taip. Gerai, porą tada į, į temą atsiliepdamas, ką norėtum pasakyti? Ruandai pasakyti, kaip konkrečiai neturiu, tiesiog džiugu, džiugu girdėti, kad tokių žmonių Lietuvoje yra. Aš mhm. ilgą laiką nebuvau Lietuvoje, bet tiesiog širdys džiaugiasi. O kur, kur buvai pats? Dešimt metų gyvenau. Kur? Kur? Anglijoje. Ai, a, Anglijoje. Žiūrėk, paskambink kitą pirmadienį, mes turėsim konkrečią temą ir bus labai išgirsti įdomu, kaip Anglijoje, sakykime, tie reikalai atrodo, vat kad ir juvenalinės justicijos, tie visų vaikų teisių reikalai. Taip. Gerai, malonu, būtinai. Taip, tai klausyk kitą pirmadienį, gerai? Gerai. Iki. Tvarkoj, dėkoj, iki. Taip, skaitam toliau. Rokui apie Bostono tragediją atsako tas pats Egis. Jis sako, kad tai yra labai panašu sumažinta rugsėjo 11 operacija. Jau piliečių reikia pakreiti naudingą linkmę. Taip, galima įvairiai svarstyti, aš sakau, aš nenoriu gilintis į detalės, aš keliu principinį klausimą. Jeigu jūs iš esmės galit prileist variantą, kad yra ir kitaip, negu teigia oficiali televizija, tada mes galim svarstyti, kaip yra. O jeigu jūs iš principo negali to net pagalvoti, tai tada, ką mes besvarstysim, jūs nieko netikėsit. Aš čia pasakysiu vieną, vieną tokį dalyką. Kažkada buvo rodomas per vieną užsienio televiziją e, firmas apie rugsėjo 11 ir po to vyko diskusija. Buvo dvi pusės, vieni laikėsi oficialios versijos, kiti tas pats filmas laikėsi neoficialios versijos. Ir paskui po šitos diskusijos e, du žmonės pasakė mano manimu tiesiog įstabius sakinius. Viena moteris sako taip. Ne, pirmiausia vyras sako. Ir tai yra stambus veikėjai to šalies, tai yra elito atstovai. Jisai sako, patikėti, kad tai padarė arabai, man yra labai sunku. Bet patikėti, kad tai padarė su amerikonų žinia aš iš principo negaliu. Štai jis tai pasakė, vadinasi, jis iš principo atsisako jau toliau svarstyti bet ką. Jis užkerta savo tą galimybę. Jis net bijo svarstyti. Ir moteriškė pasako tokį sakinį, kad jeigu jūs tai, kurie priešininkai, e, e, tai, ką jūs sakot ir ką tas filmas rodo, yra teisybė, tai nėra vardanko gyventi ant šio svieto, jinai sako. Tai vėlgi rodo jos visiškai mitologizuotą pasaulio suvokimą ir, na, kaip pasakyti, ir, ir, ir nedrasą intelektualinį. Nedrasą, paprasčiausiai. Taip, einam toliau. Vėl ponas X rašo, ką aš manau apie prekarijų klasę ir kaip vertinate teiginį, tai, tai, tai, kuri... A, o, čia labai įdomus teiginys. Žiūrėkit, koks teiginys. Vakarų šalyse pagaminta tiek daug ir sukaupti tokie dideli kapitalai – kad visi vakarų piliečiai galėtų gyventi vien iš palūkanų. Mūsų visuomenė galėtų mokėti visiems piliečiam rentas, mažas, visiems vienodas, bet pastoves, bet žmonės galėtų prisidurti atsitiktinius darbus dirbdami. Tai štai yra toks įsivaizdavimas, kad taip galima spręs šios dienos problemas. Aš žinau, iš kur tas sakinys yra. Aš žinau, kas jį iš, yra ištaręs. Nežinau, ar jis pats jį tai sugalvojo, ar, ar yra nusižiūrėjęs iš kitų. Bet dabar žiūrėkit. Va šitame sakinyje ir yra tiesiog sukoncentruota visa šita wishful thinking. Va tas noras stebuklų, visiškai nekreipiant dėmesį ir nenorint gilintis, kaip yra iš tikrųjų. Pasižiūrėkit, ponas Siks. Pirmiausia, kas yra tie prekariai, reikia pasakyti. E, viduramžių laikais prekariais buvo vadinamas e, toks reiškinys, kada valstietis nebegali išlaikyti savo žemės, jis tą žemę atiduoda ponui, bet jam yra paliekama teisė tą žemę dirbti, o ponas dar įsipareigoja tą valstietį vienai par kitaip išlaikyti. Tai šiandieną, kadangi vakarų civilizacijų, ir ne tik vakarų, yra labai daug žmonių, kurie iš esmės yra išlaikytiniai valstybės arba iš tikrųjų visuomenės, tų, kurie dirba, nes pati valstybė jinai nieko nekuria. Jeigu, bet yra labai daug bedarbių, yra labai daug žmonių dirbančių nelabai reikalingus darbus. Vat ir tie patys babysiteriai, kurie bus skirti prižiūrėti vaikus, tai irgi yra bandymas užimti žmonės. Bet algas tai jiem vis tiek kūrė tie, kurie dirba, kurie dirba realius darbus. Tai tų išlaikytinių yra labai daug ir jie yra vadinami prekariai. Šiandieną toks. Iš esmės tai yra, čia nieko naujo. Bet dabar pakalbėkime apie tą sprendimo būdą, kad vakarų šalyse yra tiek daug pagaminta ir sukaupti tokie kapitalai, kad galėtume gyventi iš palūkanų. Na, nu, mylėjai mano, sakau jums keletą tiesiog skaičių. Visos vakarų civilizacijos šalis, tiek valstijos, tiek vakarų Europą, tiek Lietuva taip pat, Japonija, jos yra prasiskolinusios iki ausų ir virš ausų. Kur jūs tos turtus matot? Prasiskolinusios yra valstybės, prasiskolinusie yra žmonės, prasiskolinė yra miestai, prasiskolinusios yra įmonės. Vakarų šalyse tas gerbuvis, kurį jūs matot tenai nuvykę, yra didžia dalim sukauptas iš tų orinių pinigų, dėl to, kad jie turi tą rezervinę valiutą. Jie galėjo ją emituoti be skaičiaus ir iš esmės jie gyveno kito pasaulio sąskaitą. Ir kada šiandieną tos skolos pasiekė tokius mastus, kad jau daugiau jų kaupti nebegalima, o iš kitos pusės ir pasaulis nebenori jau imti tų tušių popierių. Vat ir prasidėjo tos problemas, kurias jūs matot kiekvieną dieną, e, jums rodo televizija. Tai vienas dalykas. Antras dalykas – Vakarų šalis nieko nebegamina. Gamyba yra iškelta į, į Kiniją, Indoneziją, Vietnamą ir taip toliau. Vakarų šalis šiandieną gamina vat įvairiausias žmogaus teisės, vaiko teisės, gyvūnų teisės, vat ko jie užsiminėja dažniausiai pačios tokios paprastos gamybos nebėr, taip kad jokių turtų vakarai nėra sukaupę, čia yra mitas. Tas žmogus, kuris va šitą sakinį pasakė, jis tą pasakė per valstybinę televiziją ir įklauso šimtai tūkstančių žmonių, tai yra tiesiog, nu, nu, pff, nežinau, nu, nu, dūmų putimas į akis. Visiškai. Tai yra iš principo nesąmoningas teiginys ir paskui iš šito, vat mes susikūrėm savo iliuziją, kad tie vakarai yra kažkokie baisiai turtingi, nu ir važiuojam ten visi ieškot, ko nepametė. Vietoj to, kad kurt šią gyvenimą, žiūrėt realiai tą pasaulį save ir į vakarų, žiūrėt, kodėl jie taip gyvena, tarp kitko, tarp kitko. Jeigu jūs į YouTube įvesit mano vardą į pavardę, jūs rasit daug medžiagos. Ir ten yra video, kur apie kainas ir algas aš neku. Mes tą temą atskirai paliesim. Bet jūs jau galit pasižiūrėti, bus apie ką padiskutuot. Aš ten bandau savo ir jums paaiškit, kodėl pas mus tokios kainos ir tokios algos. Kas tai sąlygoje? Kada mes save lyginam su tais, e, su tom, ir tai ne visom, su keliom vakarų šalim. Taip kad e, va tas įsivaizdavimas, kad galima gyventi iš palūkanų vakaruose, o net jeigu prileisim, kad mes panaudosim privačius pinigus, taip, yra sukaupta e, privačių pinigų, atskirų žmonių. Taip jie yra skaičiuojami trilijonais. Va dabar, kada offshore'us atidarė, e, tarp kitko grįžtant vėl prie samokslų, staiga nei iš šio, nei iš to, keletą pasaulinio masto spaudos leidinių, laikraščių ir žurnalų išmeta indėlininkų sąrašus, kurie dešimtmečiai slėpėsi įvairiausiose offshore'ose. Tai jūs man dabar ką norit pasakyti, kad visą tai savame gaunasi, kad keletą laikraščių iš karto atskleidžia dešimtmečių paslaptis. Ir vienu metu yra išmetama viskas į paviršių. Nu, galima galvoti, kad yra atsitiktinumai. Bet man sunkiai taip galvojasi, sunkiai. Taip, einam toliau. Ponų X atsako tas pats egis, jie čia diskutuoja, kaip turi būti. Taip, pat jis ir kalba, kad jeigu uh, Jeigu net panaudosi tuos privačius trilijonus, tai jie labai greitai dings. Taip pat paskaičiuokit, yra vadinamas tas milijardas, auksi, į, į, auksinis milijardas žmonių. Tai yra vakarų civilizacijos e, žmonių skaičius, maždaug apie milijardą. Tai jam reikia metams, kad nors iš bado nenumirt, apie 10 tūkstančių eurų tikrai reikia, tačiau minimum minimorum. Tai padauginkit vieną milijardą iš 10 tūkstančių eurų – jūs gausit 10 trilijonų į metus. Tai per 10 metų jūs suvalgysit visus tos privačius pinigus, ką toliau darysit. O be to, kas tas palūkanos? Manu, vienu žodžiu, čia yra visiški vėjai. Bet aš suprantu, kad vėl mums norėtųsi, kad būtų stebuklų pasaulyje. Einam toliau. Taip, Aras rašo. Aras 991. Taip, čia asmeniniai dalykai. A, taip, daug jaunų žmonių atvyko Kauno dirbti, likti nu, ruošiasi išvykti, tai nes nėra ką dirbti. Taip, taip, iš tikrųjų, vat apie tai aš daug sykiu esu šnekėjęs. Jeigu mes viską perkam, jūs nueikite į parduotuvę, bet kurią, nu ir jūs puikiai žinot. Visos būtinės prekės beveik yra atvežtos iš Kinijos, iš Indonezijos, iš Vietnamo, toks pavyzdys, saldai, šitie sasviniai mokykliniai. Pagaminta Indonezijoje, parašyta kitoj pusėje, buvo čia vienais metais. Tai jeigu mes nieko negaminam, va tokio paprasto, mes vėl galim kalbėti apie aukštas technologijas, apie biotechnologiją, visa tai yra gerai, darykim šitą. Bet šituose sektoriuose užimti bus, nu nežinau, ten šimtai žmonių, nu tūkstančiai žmonių. O visi kiti, kurie gali dirbti paprastus darbus, ką jie dirbs, jeigu viską už mus pagamins kiniečiai? Aš dėl to ir grįžtu šiek tiek į pradžią, aš ir klausiu, kaip tada galima išspręsti mūsų valstybės problemas – neturint muitų, kuriais būtų galima užkirst kinietiškų prekių ateimą ir tada čia būtų galima kaip ką pasigaminti, neturint e, mokesčių teisės nusistatyti, negalint išleisti savo įstatymų be Briuselio žinios ir dar galų galę nebeturint savo valiutos ir neturint savo bankų. Kaip jūs tas problemas įspręsti? Jūs galite, aš nežinau, kiek Seimų rinkti. Jūs nieko nepadarysis, nes yra, nu, du kart du yra keturi. Ir yra aiškiai žinomi mechanizmai. Ir to šalis, kurios kažką pasiekė šitam pasaulį, jos naudojasi būtent šitais mechanizmais, kuriuos aš kalbu. Ar tai būtų Singapūras, ar tai būtų Malaizija, ar tai būtų Pietų Koreja, ar tai būtų netgi kaimininė Baltarusija, kuri tuos instrumentus išlaikiusi. Taip, ten yra, nėra turtingas gyvenimas, bet darbo vietų ten yra. Fabrikai dūzgia ir žemės ūkis tenais e, gyvas. Ir be šitų instrumentų, apie kuriuos aš kalbėjau, Jūs, jūs čia galit nežinau, kokius žmonės į Seimą rinkti. Nieko iš to neišeis. Ir dėl to visada, vat, kai paras rašo, jis atvyks į Kauną, kauniečiai vyks į Vilnių, o iš Vilniaus vyksim į vakarus, nes darbų nebus. Nors iš kitos pusės, aišku, yra ir kita problema, kad mes jau daugelis ir nebenorim paprastų darbų dirbti, bet mes nespėsim visko aptarti, einam toliau. Taip, Čaras ir siūlo, kad turėtų būti, ta vat jis tą ir sako, kad turėtų būti valstybinis bankas, valiuta, muito mokesčiai, gamyba ir taip toliau. Taip, sutinku su Aru. Kito kelio, aš, nu, aš tiesiog nežinau, pasakykit tada, kur aš darau loginę klaidą, jeigu manot, kad aš klystu. Nes aš neišgirstu nieko, kad kas nors imtų paneiginėt, bet visi apsimeta, kad negirdi to, ką aš neku. Taip yra telefonas. Klausom jūsų. Labas, vak labas vakaras. Labas vakaras. Skambinau iš Kauno. Labai norėjau pasidžiaugti dėl jūsų laidos ir norėjau šiek tiek pašnekėti dar kartą apie juvenalinės sistemas. Apie ką tokia? Apie juvenalinės. A, taip, prašom. Tai va, mes čia priklausom tai, tai grupiai, kurią šiandien Šalšiečiūtė tai išvadino ekstremistais. O, šiandien. Kurie Facebook'e žmonės tiesiog sunerimė, visi dalinasi savo pastebėjimais, savo nerimu. Pasirodo, vien dėl to patampame ekstremistais kažkaip labai įdomiai. <laughs> Ir norėjau tiesiog pasakyti tokį paprastą dalyką, ta prasme, šiom dienom mokyklose vykdomas nacionalinio egzaminų centro apklausa, testas, egzaminas aštuntokams ir yra pateikiami klausimai, testai žinių įvertinimui ir papildomai dar toks klausimynas, kuris paskui, kai pasirodo, ta prasme, kas, kas šnekėjosi su mokytojais, su mokyklų vadovais, tas klausimynas vėliau nepasirodo niekur, nei nacionalinio egzaminų centro svetainėje, nei kažkokioj tai statistikoje pateikiami vardiniai lapai su kiekvieno mokinio vardu pavardę. Ir klausimai yra iš dalies tokie, nu, kaip pasakyti, kas domisi, kas, kas žiūrėjo kažkokią tai informaciją apskritai apie juvenalinę justiciją, tas supranta, kad tai yra klausimai skirti įvertinti šeimos. Taip, vidinį gyvenimą. Taip, vidinį taip, gyvenimą. Taip, taip, taip. Ir kiek buvo diskusijų, ta prasme, yra dalis žmonių, kurie sako, čia, kaip visada, čia yra samokslo teorija, taip, nesigilinkim. Ir kai bandai paklausti, o tai kuo jum buvo motivuojama, kodėl va, tokie klausimai yra tam klausimynė, žmonės šventai tiki, kad socialinės apklausos daromos taip, kad dalis klausimų būtų tiesiog kontroliniai patikrinti ar nuoširdžiai atsakoma, dalis klausimų tam, kad nuimti stresą. Ir kažkaip keista, kad klausimai, kurie turėtų vaikui <laughs> nuimti stresą prie žinių patikrinimai, yra susijęs su yra jūsų namuose indaplovė ar ne, kiek jūs kišenpinigių gaunat ir panašiai. Tai tiesiog norisi pasakyti, kad žmonės nebūtų tokie naivus ir nepasitikėtų tuo, kad tiesiog patikė. Čia yra tas varlės, Mokytai. tas skaitinamos varlės principas, ar ne taip? Taip, žmonės... Manyčiau, taip. Žmonės nesuvokia, kuo visa tai baigsis. Kas dabar atrodo kartais net ir teisėkau, yra rodomi atskiri tokie labai ryškus pavyzdžiai negatyvus ir jais užgožiamas bendras vaizdas. O sakykit, jūs dar eterį? Taip. Ar, vat jūsų aplinkoj, sakykim, kokių žmonių yra daugiau? Žinot, kaip yra, kuo domiesi, tokius žmonės ir, ir pritrauki, bet Suprantama. kadangi lendi į diskusijas, yra tikrai labai nemažai žmonių, kurie šventai tiki tuo, ką sako. Net ne tai, kad šventai tiki, jie nesigilina. Taip, taip, jie neskaito tų pas, nei, pas, nei pataisų, nei kitų kitų šalių praktiką nesigilina. Jeigu tu atsiunti nuorodą rusų kalbą, tai yra rusų propaganda. Taip, taip, iš karto reiškia. Dar iš kažkur vėlgi tai yra propaganda. Ir teisingų šaltinių jiems nebėra. Ką besakytum, yra oficiali versija ir ją net negalima abejoti. Ir kitas dalykas yra, kai tiesiog žmonėms sakai, būkit mėly, Pasitikrinkit, pasižiūrėkit, ar nevyksta jūsų mokykloje, ar nevyksta aplink jūsų namus kažkokie tokie dalykai. Jie sako, nesąmonė, taip negali būti, neprisigalvoti. Taip, žmonėms yra sunku tai patikėti. Kaž, kažku, bet tik tai paskui kažkuriuo momentu būna vat, kažkokia lieka minimali abejonė ir tada pasitikrina faktus ir labai giliai nustemba. Taip, aš žinau. Aš žinau, suprantat kaip yra, mes buvom susikūrę perdėm idealistinį vakarų įvaizdį. Ir mums yra labai sunku patikėti, kad tokios vat, nesąmonės iš ten gali ateiti. O mesgi žinom, ir žmonės už tad ir ne, sutinkat su manim su tokiu teigi. Taip, taip, taip, šimtų procentų. Ypač yra, yra netgi ir žmonių, kurie dabar grįžta iš, iš tos pačios Norvegijos, iš visur. Iš dalies jie kaip ir pripažįsta, kad nu, vis tiek kažkokio nerimo, kažko vėjami grįžo, bet jiem labai sunku pasakyti, Taip. Kodėl? Aš žinau. Dar būna, kad kartais tarp eilučių praslysta. Kad... Taip, ir labai sunku pripažinti, kad jis suklydo ten važiuodamas. Taip, yra, e, taip, taip, taip, tai gėda, gėda prieš saviškius, prieš save ir jis pradeda meluoti. Čia yra žinomi dalykai. Lenkai net yra statistika surinkę. Ten maždaug apie 80 procentų žmonių jie sako, kad Jie negrįžta dažnai, netgi ten pralaimėję, jie negrįžta vien dėl tam tikro, nu, kad jis lūzeris antras iki, suprantat. Taip, tai tas pats kaip merginai išsirinkti netinkamą vyrą. Taip, taip, taip, tai paskui nori, nenori, vaidinsi, kad myli visą jo. gyvenimą. Kažkas panašaus, taip, bet suprantat, suprantat, kaip yra, kito kelio, kaip, nu, šnekėt, kalbėt, burtis, ir vat, kad ir prie šito mūsų naktigonės laužo burtis, tarp kitko, mes jau neužilgo gesinsim laužą, ir kitos, kito pirmadienio tema, jeigu jūs nieko prieš, jeigu jau taip supuolė, Tai paskirkim šitą laidą va šitai temai. Labai šaunu, nes labai... Bet tada labai... Jūs, jūs suraskit, jūs suraskit ir daugiau norinčių pasisakyti, kad nereikėtų važiuoti. O gal kas iš Vilniaus norėtų ir atvažiuoti čia pas mus, koks vienas pasėdė? Drąsiai atsirastų, žinokit, nes yra 4000 žmonių. Na va, grupėje. na va. Bet dar būtų įdomu ir priešininkų surasti. Čia yra sunkiau, nes pavyzdžiui, dabar rytoj, rytoj Lietuvos ryto televizijoje bus laida E, su Rūta Janutinė, nuoga tiesa, kurioje turėtų, nu, teoriškai, kadangi pataisos yra Šalaševičiūtės, Valiukevičiūtės, turėtų šitos ponios dalyvauti, taip, taip. kategoriškai atsisakė, todėl kad ten tikėtina dalyvaus Milda Bartašiūnaitė ir <laughs> jom nelygis diskutuoti su žmogum, Supratau, supratau. Tai Leng, lengviausia yra pasakyti, kad aš su tuo nediskutuosiu, su anuo tai nediskutuosiu. Jūs nežinot, jūs tokie, jūs anokie, o, o, o paaiškinti argumentų nėra, yra tik tai galimybė be abejo, be abejo. pasitaškyti. Aš viską suprantu, bet e, kaip čia jums pasakyti, aš nenoriu tarti šito žodžio, bet e, mums yra labai sunku suprasti, bet mes be kovos nieko jau nebegausim. Pasaulėje vyksta didžiuliai procesai ir mes turėsim apsispręst, kaip mes turime elgtis ir ko mes norim. Ir kas man labiausiai liūdna, aš beveik tikras, kad dauguma Lietuvoje yra prieš visos šitos pakeitimus. Aš neturiu skaičių. Kaip jūs jaučiat, pavyzdžiui, jeigu referendumas įvyktų? Sunku pasakyti, žinokit, sunku pasakyti. Nežinau, net. Nežinote? Ja? Šiaip, šiaip manyčiau, kad turėtų būti, nu, taip, kiek... Juk čia yra tiesiogiai, juk... Didžioji dalis turėtų būti prieš. Taip, juk čia yra kišamas į... Klaidinta irgi yra nemaža. Nu, aš, aš žinau, žinau, bet nu kaip, juk čia yra kišamas į šeimos gyvenimą. Šeima bus kontroliuojama ir ne asociali šeima, asociali jinai ir tai buvo kontroliuojama. Kiekvienas galvoja, kad jis yra... Kad jo nepalies. Aš žinau, jis aukščiau to ir jo tai nepalies. Aš žinau, be, bet taip, kiekvienas galvoja, ašgi taip vaiką moku prižiūrėti, kaipgi čia dabar.